prvej líni. Prvej líni. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Krátko po 20. Eh, hodine 30. minúte sa vám s reláciou v prvej línii hlási v tejto chvíli eh, z Bansko-Bystrického štúdia Rádia Slobodný vysielač Boris Koroni. Ak si dobre spomínam, tak eh, myslím, že to bola eh, posledná bilančná relácia eh, ešte v starom roku, ktorú sme ako ste viete, vysielali tak ako vždy raz za mesiac a v rámci ktorej my vlastne vždy v tom mesiaci rozoberáme rôzne dôležité témy, ktoré sa týkajú samotného rádia, či už jeho programu, financovania, odpovedáme tam na posluchačské otázky rôzne a tak ďalej a tak ďalej. No a práve v tejto e, poslednej bilančnej relácii, relácii v starom roku e, som vám totiž to slúbil také jedno e, po novoročné prekvapenie, ktoré spočívalo, a som to vlastne už aj prezradil, ktoré spočívalo v novej, respektíve vo viacerých nových reláciách, eh, s ktorými eh, sa budeme chcieť v roku 2017 uchádzať o vašu posluchačskú priazeň. No a tak práve dnes vlastne prišiel ten čas, eh, kedy vám môžem vlastne na moje veľké potešenie predstaviť človeka, ktorý, ktorý už nedlho verím, že dlhodobejšie zakotví v tom našom uh, Eh, pomyselnom prístave a, a rozšíri tak flotilu tých našich relácií o myslím, že ďalší zaujímavý kúsok. Eh, tí pozornejší z vás, vážení poslucháči, ktorí eh, považujete rádio Slobodný vysielač za nejakú si stabilnú súčasť dňa, ktorí nás počúvate pravidelne, ktorí ste tzv. skalní, tak vy zrejme veľmi rýchlo prídete na to, že vám bude tento človečik čím si čím si povedomí. A bude to aj celkom správný odhad, eh, pretože on už totiž to mal u nás eh, svoju premiéru. Ja, eh, ja som veľmi rád, že sa už onedlho tento pán posunie z polohy hostia do polohy moderátora a ja verím, že mu tento post aj celkom dobre sadne. No ale to teraz tak trošku predbieham. Takže poďme pekne po poriadku a asi by sa na úvod patrilo e, eh, privítať e, spomínaného hostia, ale onedlho už vlastne moderátora pripravovanej novej relácie, ktorá bude niesť taký názov, a preto to aj prezradím, lebo vy ste to aj videli v eh, programe dnes aj na Facebooku, aj na našej stránke. Tá nová relácia bude niesť intib, názov Intibovo okienko. No a čuduj sa svete, na Skyblinke máme Eh, Intiba, respektíve teda mladého muža pôsobiaceho pod týmto pseudonymom, ktorý vám v budúcnosti bude túto reláciu prinášať. Takže v tejto chvíli by sme sa už mali počuť, uvidíme, či je to tak. Príjemný dobrý večer, Pájeme do České republiky. Dobrý večer, Borisy, slyším vás výborně no. a zdravím všechny posluchače Slobodného vysílače, ať už mají důvod jaký poslu, jakýkoliv poslouchat, tak je zdravím a, a přeju pěkný večer. Děkujeme velmi pěkně, no tak keď to teraz porovnám s tím minulým, Eh, vstupom, ktorý sme mali v hodine vlka, tak ten zvuk sa nám významne zlepšil. Ja vás upozorňujem vám z toho, že ste investovali kvôli vášmu budúceho moderátorskému postu do nejakej tej techniky asi trošku. Omyl, si to nebylo kvůli moderátorskému postu, to bolo kvůli vám, protože i mne trápilo, že když už člověk něco říká, takže mu není rozumět nebo není špatně slyšet, takže co bych pro vás neudělal. E, vy ste zlatý, takže máte teraz na hlave ten headset, predpokladám, sluchadla, mikrofon. No vidíte, hneď to, hneď to, hneď eh, to je o poznanie lepšie. To je možná inšpirácia pre mnohých iných eh, moderátorov a možno aj pravidelných hostí nášho rádia a naozaj uh, myslím, že začal s tým vlk, vy v tom úspešne pokračujete a, a skutočne počuť, že ten hlas, ten zvuk je oveľa lepší, takže príjemný dobrý večer ešte raz vám, samozrejme dobrý večer aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste si dnes našli čas na našu dvojhodinovú síce reláciu v prvej línii, ale viac menej to berte, že to je akoby taká výkopová časť relácie Intibovo okienko, taká tá, ako sa to hovorí pri filmových seriáloch, taká tá nultá alebo pilotná časť tejto relácie, ktoré ambíciou by dnes malo byť tak trošku aj priblížiť samotného človeka, ktorý vám túto reláciu bude, bude prinášať, aby ste vlastne vedeli, kto sa vám bude v budúcnosti prihovárať, čo má tento pán za sebou, aké oblasti sleduje. O tom všetkom by sme sa dnes mali porozprávať. Takisto by to mohol byť aj e, rozhovor na tému, aké vlastne e, záležitosti sa budú v tejto relácii rozoberať, či to bude politika, spoločenské záležitosti, zahraničné záležitosti, domáce. K tomuto by sme sa tiež mohli dostať. No a verím, že nám ostane čas aj na nejaké rozobratie tej aktuálnej, povedzme, politické politicko-spoločenskej udalosti. O tomto by dneska, dnes teda mohla byť táto dvojhodinová relácia a slova a hudby, do ktorej inak mimochodom dnes hudobne prispel eh, priamo Intibot, čiže, čiže vy ste vlastne zároveň aj hudobný dramaturg dnes večer. No a no, já, ještě... já jsem byl inspirován, protože vždycky, když máte dialog s Vlkem a s Petrem Žantovským, tak tam vždycky hudební dramaturg je Petr Žantovský. Ano. Tak já, tak já jsem požádal Borise, jestli bych se toho dneska třeba mohl ujmout a, a, a myslím si, že jsem vybral docela zajímavý kousky, takže, takže určitě doufám, a já, že nějak staneme. No. Já si myslím, že jak nebudete mít nič proti, to je už vlastně už k samotné relaci budoucí, že jak nemáte nič proti, tak v této polohe hudobného dramaturga můžete pokojně i zotrvat. Aha, no určite, A, lebo predpokladám, že teda asi ste uh, dosť hudobně zorientovaní v tomto smere. No je, tak eh, já jsem, když se teda bavíme o hudbě, tak já jsem pro dnešní večer vybral uh, písničky, které jsou buď přímo interpret, anebo aspoň jako autor od Richarda Millera, což jsem bral jako takovou příjemnou záležitost vzhledem k tomu, že se jedná o slovenský slobodný vysílač <laughs> a Richard Miller, protože t- můj věk se blíží pomalu 40, takže jsme tak jako vzhledem k Borisovi velmi podobně, tak Richard Miller to je taková taková stálice slovenská, možná úplně z prvních, ještě hluboko z 80. let, který ho znám a který ho jsem, jakoby si vážím jako autora, má hmm. velice zajímavé písničky, takže, takže proto jsem ho vybral. No ale nebude to len no dnes večer hudobně, vidím, ne, že jste tam dali něco jiné, ale konec koncov však posluchači se všetko dozvedia. Takže tento svoj úvod uzatváram ešte takým tým klasickým technickým konštatovaním v zmysle, že hoci ide o nultú pilotnú časť relácie Intibovo okienko, ktoré ambiciové teda to, čo som pred chvíľočkou hovoril, predstaviť vám hostia, predstaviť vám do budoucna tuto reláciu a tak ďalej a tak ďalej. Ale to vůbec neznamená, že vy byste sa nemali dnes zapájať, právě naopak, ak budete mať aj vy nějakou otázku, k tomu, o čom sa tu vlastne dnes budeme zhovárať, tak viete veľmi dobre, že máte hneď niekoľko možností, akým spôsobom nám môžete vašu otázku alebo váš názor adresovať, či už teda cez mail e, na adrese studiozavináčslobodnyvysielac.sk takisto môžete využiť aj e, telefonické linky číslo, alebo teda tú jednu, <laughs> ktorú máme 048 381 0101 no a tá tretia možnosť je, že nám napíšete cez našu internetovú stránku, keď si otvoríte stránku www.slobodnyvysielac.sk, tak okrem iného tam uvidíte také zelené tlačítko, otázka do štúdia, takže toto je tiež tá jedna z možností, ako nám, ako môžete dnes teda do tejto relácie reagovať. Tak poďme hneď teda aby sa nám zbytočne nemíňal čas, lebo už sa mi to viackrát stalo a vy ste pravidelný poslucháč relácie Hodina Vlka, takže viete, že ako to tam vyzerá, že No ale to je vždycky nezbytná součást Brexitu, já vás musím pochválit, to je skoro co úvod to perla. Jako. My nakonec to musíme ale ťahať potom do, do rána a to jsou strašné pálky. No takže... já minule vydržel až do jedné. Ano, vydržali jste až do konca. Jo, jo. No, tak Mám to... tam hodně hrozně moc, hrozně moc eh, pocitu, ještě, ještě jsem jakoby si to poslechnul jednou, mm-hmm. takže, takže, takže jestli chcete, můžeme se k tomu vrátit. To se vlastně já. bavíme teraz o té relaci o EET, kterou jsme minule no, mali. ono se tak. to zvrhlo, trošku v debatu jakoby o udávání a kdo je větší udavač a menší mm-hmm. udavač a tak, tak já jsem jakoby, když už teda na to narazíme, tak jestli k tomu můžu říct jenom větu. Povedz to, protože vím, co? Jasné, jasné, můžete, nech se páči. Však. Uh, tak, uh, mně se to zdálo trošku divný, hlavně, hlavně uh, já teda jako když bych to položil, jako, že to byl takový spor mezi vlkem a vidlákem, tak já v tomhle případě, jakože v hodně případech souhlasím s vlkem v tomhle případě, protože no, já, mě napadly takový několik věcí a čekal jsem, jestli neřekne jeden takový výrok, který řekl Miloš Zeman, který myslím, že by se na to úplně <clears throat> jako perfektně hodil. On teda ten výrok už je starší, jo, někdy z roku 96, ale já ho teda řeknu tak, jak, on ho, jak ho řekl Miloš Zeman, ale tam, kde řeknu slovo vláda, tak eh, si do, já za mě jako říkám spíš společnost, jo? to by bylo jako by úplně na to pasující. No, eh, jenom abych to uvedl do kontextu, tak tady ten výrok, který řekl Miloš Zeman, tak řekl v parlamentu <laughs> ještě tehdy v České národní radě, a bylo to v eh, reakci na ještě tehdejší Klauzovu vládu. A on řekl výrok, který zní, já jsem si to tady poznamenal, že vláda, která toleruje podvodníky, se sama objektivně touhle tolerancí stává vládou podvodníků. Hmm. Vláda, která toleruje tuneláře, je vláda tunelářů a vláda, která toleruje zloděje, je vládou zlodějů. Uhum. Tak teď si za slovo vláda, do, do, do, do, do, jakoby doplňte slovo společnost a to je asi můj názor. No vlastne okolo tohto sme sa tam ten večer aj, aj motali. Možno, možno Vlk práve preto nevyťahol citát e, Zemana, lebo zase on Zemana nejak extrémne v láske nemá. No, tak to asi není o tom, ale tady to je ale, o tom názoru. Takže hej, ale myslím, toto že... tráfil, to myslím, že povedal celkom pekne Zeman, že, zkrátka, že naozaj je to tak, že... Jo, takže, takže ono to jakoby, ta ideální situace, jakoby, že lidé budou platit daně až v okamžiku, až uvidí, že, že státy nerozkrádá, to si myslím, že je pěkná představa, hmm. ale ve skrze si myslím, že naivní, protože mě by teda jako osobně zajímalo, který rok jako to bylo. Já myslím, že žádný takový rok nebyl <laughs> a že ten pocit jakoby tam je pořád no, a, a hmm. nezmizí, hmm. takže... No ale evidentne, evidentne, keď už sa teda o tej, o tej veci bavíme, keď sme to vyťahli takto v úvode, čo vôbec nevadí, e, evidentne, keď sme vlastne tú tému <clears throat> otvorili, tak e, bol na to obrovský poslucháčský záujem. Ja sa, ja sa nepamätám, kedy, kedy posledne, e, aj v tejto relácii, alebo aj v iných, prišlo toľko mailov, toľko reakcií, aj toľko telefonátov, čiže evidentne je to vec, ktorá, ktorá spoločnosť dosť značne zaujíma celkom prirodzene možno toto sú tie témy, ktoré treba do budúcna aj častejšie otvárať. Možno, že si najdu priestor aj, aj vo vašej e, relácii. Ale uh, ja začnem takou jednou vecou. Ono je to nie až tak dôležité, nie až tak podstatné, ale často dostávam od poslucháčov rôzne mailové otázky a <clears throat> často sa opakuje uh, Otázka typu, a na vás bude sedieť tiež, lebo vy tiež e, budete vlastne túto reláciu vysielať pod pseudonymom Intibo, tak som vás aj mhm. dnes, aj dnes, mhm. aj dnes predstavil. No a vravím, nie, že by na tom nejako záležalo, ale je to tak, že ľudia sa zvyknú pýtať, e, prečo vlastne niektorí hostia alebo aj moderátori vysielajú radšej pod pseudonymom než mhm. pod vlastným menom. Pýtali sa to aj často veľmi vlka, tuto otázku by zrejme skôr alebo neskôr položili aj vám, mhm, takže ja som si mhm. povedal, že ja ich obehnem a že sa vás to spýtam rovno ja. Takže povedzte mi, ako je to s vámi, ako je to vo vašom prípade, prečo radšej pseudonym než vlastné meno? Je tam nejaká uh, ehm, obáva, nejaký já se, strach? Ne, ne, ne, ja ja se svojím jménem určite problém nemám. ako by tady ten název, eh, a, a Boris, vy to víte, jak sme ten název řešili. Ja Intibo som tam nechal z toho jednoduchého důvodu, že vlastne eh, pod tímhle názvem nebo pod tímhle nikem jsem vlastne na slobodném vysílači byl v období amerických voleb, Já. takže jednoduchý tady ten název je vlastně odkaz na tyhle dvě relace, kde ti, kteří poslouchali, tak si jakoby můžou mě jednoduše zapamatovat, že jsem vlastně byl jeden z těch účastníků, takže proto tam tenhle název zůstal. Že bych tam dal jakoby své jméno, tak ano, ale vlastně nikomu by to nic neřeklo, takže zatím v tom názvu ten, ten intibu zůstává z tohle jediné, jediného důvodu. Tak, čiže netreba konšpirovat, netreba vymýšlet jiné důvody, než aký jste právě v této chvíli povedali. Nie je za tým žiaden strach, žiadna obava působit pod vlastním jménem. Ne, jako mě nehoní. Jako, ne. No ani, ani nič podobné, ale zkrátka z dôvodu, ktorý ste vysvetlili. No a keď už práve hovoríme o tých, o tých minulých reláciách, e, ktoré ste tu u nás mali aj spolu s Vlkom, asi by sa práve patrilo na úvod trošku e, vás priblížiť poslucháčom, nie len v zmysle tom, že teda prečo Intibo, ale, ale aj e, možno tak pár slov o vás. E, ja už som naznačil e, pre tých ľudí, ktorí počúvajú naše rádio pravidelnejšie, tak nie ste neznámou, vystupovali ste, ako sme už viackrát povedali, s vokom e, pri téme práve americké prezidentské voľby. No a Ja práve, aby som bol úprimný, tak e, bolo to tak, že mne vás do tej relácie dohodil vlk. Áno. Ako ste sa vy vlastne dali dohromady, dohromady s vlkom? Ako ste vy dvaja na seba prišli? Jo, no, e, tak já to, já to nějak vysvětlím. Já teda nevím, jestli nás vlk v tuhle chvíli poslouchá, ale chtěl bych ho určitě pozdravit a, a Doufám, že nás poslouchá. No, eh, já vlastně, když budu bavit o sobě a, a Ulka skončím potom, tak eh, já vlastně, jak jsem, jsem říkal před chvilkou, tak mě už věk se blíží pomalu 40 a už úplně od raného dětství, bych řekl, tak někdy od začátku 90. let se o eh, politiku zajímám. Eh, dost dlouho jsem se zajímal hlavně o tu českou, ale v posledních letech i o tu zahraniční, což neznamená, že předtím bych se o ní nějak nezajímal, ale eh, teď těch možností, jak se vlastně k těm zdrojům dostat, tak je hrozně moc. A když jsem sledoval tu českou, tak někdy na přelomu sto, tisíciletí jsem jeden ze serverů, který jsem sledoval a sleduju ho pořád, tak je server aktuálně. No a tam vlastně byly různé blogy, názory a tak dále. A v těchto diskuzích se objevil objevoval člověk, který měl název Vlk, nebo login vlk a, uh-huh. má ho evidentně pořád. Uh-huh. A tam se říkal, aha, tady ten člověk, ten má fakt jako docela zajímavý názory a rád jsem si je četl. <laughs> Ale tady to bylo až jakoby na, na přelomu tisíciletí, takže to je mhm. hodně, hodně let zpátky. No a pak nějak osud, eh, vlastně nějak jsem jakoby úplně náhodou narazil na kosu, eh, k, jakoby, že jsem zjistil, že to je vlastně jeho projekt. Narazil kameň no, na kosu. <laughs> no, <laughs> tak se taky dalo říct, ano. <laughs> No a tam už byl potom vlastně jakoby hodně malý krok k tomu, abych se dostal vlastně na slobodný vysílač jako posluchače, takže máte, Borisy, posluchače slobodného vysílače díky Vlkovi. Mm. A já vlastně, když vezmu hodiny Vlka, které jste měli, tak jsem slyšel úplně všechny, nevynechal jsem ani jedinou. Takže to je da. To je teda ne, ne, že bych je poslouchal všechny live, to určitě ne, ale, ale buď live, anebo, nebo ze záznamu jsem opravdu slyšel všechny úplně. Uh, já jsem přišel, teď jste měli, myslím, 44. relaci. Teda, tak vy jste, vy jste v tomto smere velmi poctivý posluchač, to se mi velmi no, páčí. Takže, takže to je fakt jakoby relace, která je fakt vynikající. Já, já myslím, že, no, tak, <laughs> že, eh, že, tak, že takhle to vidím. Agvok, no. Agvok počúva, určitě je šťastný a já se samozřejmě těším spolu s ním, keďže my dva na těchto reláciách spolupracujeme. Tak děkujeme velmi pěkně za tuto pochvalu. No a to ještě ale nekončí. tak, ještě tak, tak. Nekončí. Cítil jsem, že jste se ještě nadýchli, tak jsem <laughs> vám ještě chcel nechat pokračovat. No a potom vlastně, eh, protože eh, jak jsem říkal, že sleduji ty různé debaty a diskuze, tak eh, hodněkrát u toho mám takový jako pocit, jakoby zeptej se na tohle, proč se nezeptáš na tohle, proč není téma tohle a tak dále. A pak jsem si říkal, Eh, když se blížily ty americké volby, ale nebyla by odvaha, drzost, nápad, eh, jakoby třeba napsat Vlkovi, jestli by to třeba nechtěl spojit jakoby v té vaší relaci. <coughs> tak, eh, hmm. tak jsem říkal, no tak minimálně to zkusím, možná mě pošle někam, možná mě nepošle, dopadlo to tak, jak to dopadlo, takže, takže to je takový celý příběh. Bych řekl. No dobře jste urobili nakonec, že jste se mu ozvali. Jinak, keď jste spomínali ten portál Kosa, že jste ho začali sledovat, Je tak, eh, a jste tam někdy něco publikovali, otiskli? Ne, ještě, nikoliv, Může... ne, ještě nikoliv. Eh, my jsme, se o tom, my jsme se o tom bavili, protože jakoby v nějakém, dejme tomu, uším kontaktu jsme byli až opravdu někde v tom období před volbami a mě jakoby psaní je trošku problém u mě, ne v tom, že bych neuměl psát, ale nějak to dá jakoby dohromady, takže třeba formát toho, co, je, co řešíme teď, a takže mluvíme, ten je pro mě lepší určitě. Hmm. Takže a navíc eh, Vlk má, Vlk má samozřejmě skvělé, skvělé přispěvatele typu Vidláka, Gerda, no tak jak jste se o tom bavili v pátek. Ano, no takže vy jste vlastně člověk, to iba tak zhrněm pre poslucháčov, který teda už v podstatě, asi by se dalo povedať od svojho raného, od, od svojej rannej mladosti, prostě se zaoberal politickými záležitostiami spoločenskými, sledujete to dosť intenzívne doteraz, keď ste už teda, keď stojíte spolu so mnou pred bránou 4 40 a, a teda, ako je to momentálne s vami, že teraz ste sa nejak tak preorientovali po tom všetkom skôr na tú zahraničnú politiku, alebo sledujete domáce politické dianie, alebo no. aj, aj, ako ste teraz na tom? No, já jsem ještě možná neřekl, že jako už del, ne delší dobu, ale nějak už jsem měl i takový nápad, jako udělat něco jako kosu, ale ještě jsem se k tomu nějak nedostal, protože ten čas je taky trošku problém, uh-huh. takže to jsem zatím teda jakoby odložil, jo. Uh, takže, takže to je jedna věc. Ale co se týká toho sledování, no já českou politiku samozřejmě sleduju pořád, to jakoby <laughs> nejde vůbec vynechat, ale uh, teď jakoby pozoruju na sobě změnu, že tím, jak, jak, jak přibývá, tak téměř už téměř vůbec nesleduju nějaké televizní zprávy mainstreamové, na to nějak uh, <laughs> už nemám nejenom ani žaludek, ale ani čas, takže jestli tady ty zprávy sleduju, tak je sleduju spíš jako, že se, že Eh, si vezmu nějaký téma a pak si ho jakoby rád na, na internetu hledám, takže mm. já mhm. mám takový, takovou, takový zdroj informací, který obsahuje, nevím, nějakých 40-50 serverů, který vlastně jakoby sleduju v nějakém jakoby de facto online čase, no a z toho si vlastně vybírám. Ty servery většinou jsou mm, britské, americké, německé, české, hmm. No, nějaký takovýhle mix a, a proto si myslím, že i uh, když jsme řešili americké volby, tak jsem měl docela slušný přehled, uh, i v, jak jsem říkal, té kampani, takže to je takový jakoby, směr, který sleduju nejvíc a z kterého čerpám. No, americké volby. pojďme k ním trošku, eh, lebo právě pri nich, opakujem to už asi tretíkrát, sme sa vlastne tu v tomto eteri, s vami spoznali. Jednak ste teda vystupovali ako človek, ktorý sa dosť intenzívne zaujíma o americké prezidentské volby, ale zároveň ako člověk, který, mm, eh, který v časoch volieb trávil istý čas priamo v Spojených štátoch amerických. Tak predsa len ešte, ešte jedna otázočka predtým, ako pôjdeme k tým voľbám. Uh, tým, že vy ste vlastne ocestovali do, do toho USA, práve v čase, keď ste tam asi chceli nadýchať sa tej, tej predvolebnej mhm. atmosféry. Tak to je ako s vami? Vy ste nejak tak takýto cestovateľ e, častý, jo. chodíte po svete, e, dýchate často rôznu atmosféru v rôznych krajinách, alebo toto bol len taký ojedinelý výlet kvôli voľbám? Ako je to ešte toto s vami? To by ma no, e, zaujímalo. ono to není takhle. Já samozřejmě cestování to je moje velká záliba. Rád cestuju, ale není to jakoby primární cíl. Tohle byla spíš taková spontánní reakce, že opravdu, jak jsem říkal, i v těch relacích tyhle volby jako by byly tak speciální, že, že to byla skoro pro člověka, který se o to zajímá, od toho tak dlouho, tak by bylo skoro hřích jakoby, uh, se toho nezúčastnit. Takže to byla spíš, uh, tohle byl jakoby cíl se, se toho zúčastnit, ale ne, ne, není to tak, jako že abych se eh, pohyboval třeba půl roku zahraničí, to v žádném případě. Mm-hmm. Uh, spíš jsou to jenom nějaké jakoby věci nebo výlety, když se mi jakoby chce nebo mám nějaký důvod, tak, tak vyrazím. Uhum. Takže já třeba za loňský rok jsem byl kromě těch, eh, kromě Ameriky, tak jsem byl i v Paříži, byl jsem v Benátkách, byl jsem eh, v Londýně a to jsou asi tak jako všechny moje výlety za loňský rok a myslím si, že letos jich ani tolik v žádném případě nebude, a, ale za loňský rok se to sešlo tak, že, že těch výletů bylo docela dost. No, no ale nie ste ten cestovatel, který se vybere s batohom a rok o něm no, tak to nepočuje. Ja. <laughs> Ale tak, ale ne nie tak, že, že, že rok o vás nikdo nepočuje a potom se vrátite. <laughs> Ne, ne, ne, ne, tady to jsou takový výpady, tak je... já bych řekl, že to je tak na týden maximálně, nebo jenom na pár dnů, jako fakt na, na, natáhnout tu atmosféru, zjistit, eh, jak to tam vypadá a vrátit se určitě. Tak, dobré, navrhujeme takovou věc, lebo pozerám na hodiny, pomaličky se blížíme k pol, tak eh, si to tak oddělíme, keď už má, máme tak trošku představeného. Hovoril jsem o tom, že bychom se mohli dostat dostať k tým americkým voľbám, ale hádam by sa to patrilo trošku predeliť nejakou hudobnou záležitosťou. Tak čo si dáme na úvod z toho, čo ste nám pripravili? No, na já, bych navrhoval tu první písničku, která není paradoxně od Richarda Millera. <laughs> a, a to z jednoduchého důvodu, protože to je takový moje moto, kterým se docela řídím a hlavně v tom refrénu. A, ty slovenský posluchači předpokládám, že skupinu Kontrafakt znát budou. Mm. A mhm. je to písnička z posledního albumu, který se jmenuje Navždy. A i ta písnička se taky jmenuje Navždy a má velice zajímavý referen, který, kterým se prostě řídím, takže bude tak. si do toho. Výborně, tak si to jdeme vypočuť. Uh, vyvážení poslucháči, ostaňte s nami. Ďalej, e, túto úvodnú, povedzme, že necelú polhodinku sme venovali tak trošku predstaveniu hostia, ktorý v tejto chvíli je ešte host, ale už onedlho, to vám vlastne tiež povieme, kedy to bude, sa vám už predstaví ako moderátor budúcej relácie Intibovo okienko. No a po pesničke sa tak trošku pozrieme vlastne na práve to, Eh, kde jsme se s týmto pánom stretli poprvýkrát u nás vo vysielači a to boli vlastně americké prezidentské volby, Ale teraz už spomínaná pesnička od kontrafaktu. fakt nic zle. Fakt, fakt, fakt. Nechceme nic zle, len zmeniť svet pre tvoje oči nevinné a každý ďalší deň je viem Požehnanie našej ceste není to až také zlé Kvet meste rastie nechce, ukážte mi všetci mier Ukážte mi faker, zníjeme len raz Nebude to tu ani teraz, ale skús sa ich nebať či som tu, kryjem ti chrbát nás Nikdy nezlomia nás, nikdy nezlomia nás Nikdy nezlomia nás, nikdy nedokážem Nejsem prvý jako David, jako rap tedy crew, zdravím, som len jeden, jeden z mnohých, z mnohých, čo sa, čo sa snaží. Dones boj, kde je hlúposť, dones mier, kde je lútosť, dones smiech, kde je smutok, príde zmena. Yeah. Ich pícha neznamená pre mňa nič. Teraz ani predtým majú reči žiadny čin neva. My jsme tu a silnější jak nikdy předtím. Predo mnou je hrad a za mnou Tatry, nado mnou len hvězdy, mesiac za tmy. Mier, Navždy budem štátu s mojimi bratmi yeah. Jediné čo chcem, to čo každý smiem Jediné čo chceme je byť šťastný Preto nechaj hudbu plynúť pocit krásny Nepremárni sekundu bez lásky Nebuď ako ja a nám podobný Vyduchcený blázni Ego rytmus Anis KF navždy Yeah! nechceme nic zle, len zmeniť svet pre tvoje oči nevinné a každý ďalší deň je viem požehnanie našej ceste není to až také zlé kvet meste rastie nechce ukážte mi všetci mier ukážte mi faker, zníjeme len raz nebude to tu ani teraz ale skús sa ich neba, vždy som tu kryjem ti chrba nás nikdy nezlomia nás nikdy nezlomia nás nikdy nezlomia Tak takýto nebojácný je budúci moderátor našej e, novej relácie Intibovo okienko. Nebojí sa ničoho, len Boha. Aj keď, ne, <laughs> aj keď, aj keď, e, ne, keď ste počúvali tú poslednú reláciu Hodina vlka, tak tam tiež padla taká otázka, že či, či teda plávať proti prúdu a nebáca a tak. A vtedy je vlk povedal, a ja som tiež tak nejak s tým súhlasil, že to sa nedá akoby paušálne zhodnotiť, nedá sa to paušálne poradiť, paušálne povedať, to je ako príklad od prípad od prípadu, niekto si to môže dovoliť, niekto si to dovoliť nemôže, takže vy vravíte, že ste skôr v tej polohe, že si môžete dovoliť nebáť sa a byť akoby v no, tejto dobe sám sebou? No, já mě teďko tady trošku haproval vzduch, eh, vzduch, eh, zvuk. zvuk trošku, trošku, takže teď mi asi půlka věty vypadla někde, Borisy. Já jsem se len pýtal, že či teda vy jste v té polohe, že se teda nemusíte báť v dnešnej dobe, čo, čo je velká vec, lebo mnohí ľudia sa boja o stratu zamestnania, o hmm. neviem, aké sociálne istoty a niečo. Viete, že vy, keď vravíte, že z tej pesničky je toto to vaše moto, tak... Ne, to já nevím proč, ale tady u té písničky nějak pořád mám před sebou uh, nějakou fotku jako Bajandy, nevím, nevím proč. <laughs> no, tak Jakub Janda to je už známa postava, hoci teda působiaca v Čechách, ale i pre našich posluchačů. No, takže to je takový, jako, že, se, že, jako, že se nebojíme, že jsme tady silnější než předtím, Aj, tak, tak. to je jako výsledek jeho práce. Jako, víš, ano, ano, prostě. rozumím, už, už chápem, ako, ste, ako je to myslené. Dobre, uh, vážení posluchači, počúvate úvodnú alebo pilotnú časť relácie Intipovo okienko, e, s ktorou už o nedlho e, sa vám prihovorí práve dnešný host tejto relácie. Dnešnej, ešte síce pod hlavičkou v prvej linii. Ak máte nejakú otázku, studiozavináčslobodnyvysielac.sk to je mailom, to môžete vlastne reagovať cez maily, telefonicky na čísle 048 381 01 01 alebo cez našu internetovú stránku. Spomínal som, že po pesničke sa pozrieme trošku bližšie vlastne na tú okolnosť alebo udalosť, ktorá nás tu, dalo by sa povedať, spojila kde sme mhm. sa vlastne počuli poprvýkrát. Na to boli spomínané americké prezidentské voľby. Tak eh, ja chápem, že, že voľba prezidenta Spojených štátov je dôležitá vec z titulu toho, akú úlohu USA vo svete zohrávajú. Ale predsa len zase venovať e, voľbe prezidenta Spojených štátov takú detailnú pozornosť, ako jej venujete vy, to je predsa len akoby čosi pre mňa stále také netradičné. Tak povedzte mi, že čím to je, že vám voľby e, prezidentské v USA, nielen tieto, ale aj tie predtým, tak, tak učarovali, E, že ste proste začali ich až takto dopodrobna sledovať, lebo vravím, to, to, ten, ten záber, ktorý vy v prípade tých volieb máte, je taký neštandardný. Jako, no, mnohí to síce sledujú, ale tak povrchnejšie a vy ste sa na to tak mm. akože veľmi hĺbkovo zamerali. Tak čím si vás tie voľby USA tak získali? No, já, kdybych mohl být trošku ironický, tak bych řekl, že spousta, spousta voleb je taky, taky voleb, jakoby, ale nejsou tak zajímavé, jo? nebo je tak předem jasný výsledek a že, jak to dopadne, tak tady to až tak úplně jasné nebylo, ale <laughs> v podstatě celý ten důvod eh, je, jednoduché. Já jsem říkal, že a vy, byl jsem si téměř jist, že tyhle, tyhle, nebo ten průběh té kampaně a ty volby samotný budou natolik zajímavý a výsledek, a, eh, ať dopadne tak nebo tak, bude tak důležitý, že se stojí za to jakoby, protože zjistil jsem z toho pozorování předtím, že opravdu, když to sledujete přes jenom některý média, tak je to takový, jako jste nějak v obraze, pak nejste v obraze, pak mm. jakoby zjistíte, že spousta věcí je jinak, ale jakmile jdete jakoby do hloubky a zjišťujete to, tak potom už vlastně jakoby v se schopný jakoby rozkryt určitý, ne procesy, ale jakoby zdroje, jak to je. Nebo si vzpomenete, že vlastně tehdy, když jsem to sledoval, tak někdo říkal něco, pak eh, o měsíc později říkal něco úplně jiného. A už jste vlastně jakoby v obraze nejenom tím, že ta kampaň skončí, ale jste vlastně v obraze de facto pořád. Mm-hmm. <laughs> A to já si myslím, že je hrozně, hrozně důležitá věc, eh, i to sledovat vlastně to dění po volbách a, a jakoby konfrontovat, eh, konfrontovat si to s tím, s tím obdobím před. Takže, takže mě tyhle volby jakoby zatím neskamaly v ničem, že by to byl ztracený čas. Právě no. si myslím, že naopak. Už tu máme první mailovou otázku od Mareka, který píše, je všeobecně známe, že volby hlavy štátu v USA patří k jedným z nejzložitějších systémů volieb na mhm. světě. Mnohí tomu celkom ani presne nerozumejú a ja sa priznávam, že sa k týmto ľuďom radím tiež. Mhm. Mhm. Vy ste už celý ten zložitý systém pochopili, pýta za pozlucháč. Eh, já jsem ho pochopil, já jsem byl s nimi seznámen, eh, nebo studoval jsem ho i do detailů, takže jestli ho můžu nějak ho, úplně hodně v rychlosti vysvětlit, tak v podstatě to je tak, eh, když si uh, roz, když, jináč, já to řeknu jednoduše. Eh, v Česku, když volíme a zároveň na Slovensku, tak se vlastně sleduje pouze jedno jediné kritérium. Vezmete počet hlasů, zjistíte, kdo měl víc a to je vítěz. Uhum. Je v podstatě jeden volební obvod. <laughs> Tohle by samozřejmě v Americe nešlo, eh, takže je to vlastně takový hodně podobný princip, který se blíží volbám, když bys to přerovnal jakoby k volbám do Evropského parlamentu, kde každá země, to znamená v případě Ameriky každý jednotlivý stát má podle toho, podle ko- toho, kolik tam žije obyvatel, tak má příslušný počet volitelů. A ten počet těch volitelů se vlastně sečte dohromady, nebo je daný dopředu na čísle 538 <clears throat> a pak každý ten jednotlivý stát se bere jednotlivě systémem vítěz bere vše, takže úplně jedno, jestli v nějakém státě vyhraje eh, Hillary Clintonová o 10% a v druhém Donald Trump o 1%, prostě bere ten příslušný počet hlasů, převedeno na Evropu, když by v Německu vyhrál někdo, tak má nějaký počet hlasů za Německo, mhm. když by potom vyhrál někdo ten druhý na Slovensku, Slovensku, tak by získal počet samozřejmě daleko menší jakoby za, za Slovensko. Uh, takže pak se vlastně vezme ten součet uh, a eh, ten, kdo má víc, tak vyhrává. To znamená, není to, a to je právě ten případ Clintonový, která vyhrála no, no. no, no. <laughs> na počet hlasů, respektive prohrála <laughs> s největším počtem získaných hlasů, ale protože bylo dopředu jasný, že když se podíváme z hlediska Ameriky, tak ty hlasy získávala když se podíváme na Ameriku, hlavně tam, kde je moře, to znamená na, na obou pobřežích, a Donald Trump je získával uprostřed, tak uh, vlastně počet hlasů nemusí nutně odpovídat počtu volitelů, což je hmm. přesně tenhle případ. No, Ono je to ešte komplikovanejšie, lebo ešte aj primárky sú tam predtým, tam sú tiež nejaké... No, ja, ja bral tohle, tohle bylo, jakoby, když už se ty dva finální kandidáty áno, dostanou to, do, to už je vlastně, do toho, áno, vlastně- do těch voleb, jo? Áno, a ještě ale... Předbíhá, ještě by bylo na samostatnou tak, diskuzi a... asi na dvě minuty určitě. Ale inak sa, ale, ale inú vec sa chcem spýtať, lebo, lebo toto je to dôležité, čo ste povedali už potom, keď sú vlastne z primárok vybraní dvaja kandidáti, ktorí idú ďalej, respektíve aj viacerí kandidáti, tak e, potom je to presne o, o, o hlasoch voliteľov, podľa toho, koľko štátov získa, každý štát má iný, iné množstvo voliteľov a tak ďalej. Čo sa chcem spýtať, je to podľa vás spravodlivý systém? No, na americké poměry je to asi jediný možný, protože eh, kdyby to nebylo tak a bralo se to jenom podle hlasů, tak v podstatě můžete vzít takové ty typicky lidnaté strát, eh, státy, jako je Kalifornie, New York, tam, kde žije vlastně jakoby nejvíc lidí, tak ty by vlastně rozhodovali pořád a takový ty Dakoty a Nordhamshire, který jsou vlastně malí, tak ty by vlastně neměli vůbec žádnou šanci mít nějaký vliv na ten výsledek. Takhle eh, vlastně ty počty se můžou různě poskládat, že i tady ten malý stát může rozhodovat. No dobré, no ale tak ale všechny ty státy patří pod Spojené Spojené štáty americké, no tak čo by sa stalo, keby vlastne tie najľudnatejšie štáty uh, rozhodovali, no tak e, možno by no, to no, někoho ono to vlastně, ještě, když půjdeme ještě do hloubky, tak je to vlastně tak, že v podstatě z těch 51 států, téměř ve 40 z nich můžete říct výsledek voleb už dopředu, hmm. protože jsou jakoby tradičně modré ano. a tradičně červené a pak jsou ty, které jsou, kterým se říká swing states a, a to jsou právě ty, které rozhodovali, které už tradičně rozhodují, takže hmm těch deset si můžeme jakoby říct. Mimochodem vlastně eh, to, že vyhrál Donald Trump, tak vlastně bylo hlavně díky tomu, nebo jenom, v podstatě jenom díky tomu, že vyhrál vlastně v Ohio, eh, v Pensylvánii, v Michiganu, což jsou tradičně hm, státy, o kterých se předpokládal, že vyhraje Clintonová, ale o asi 1% zhruba, ne, ne o moc, tam do, vyhrál Donald Trump a to je právě těch 60 volitelů, který původně měli být jakoby předpokládání na straně Clintona mm. jsou na straně Donalda Trumpa. No já se pýtám, Páve Peto, či to je spravodlivý systém, lebo nás mi pomôžte, kolko vyše 3 miliony hlasů mala viac Clintonova od, a myslím klasického. No, já myslím, že 3 a něco ještě a dokonce, ale niečo, ne pomoc, hej? takže, takže 3 no. miliony je docela dobrý údaj. No, že cez nějaké 3 miliony mala viac, napriek tomu teda Trump je prezidentom. Uh, No, Podobná ale, ale, ty 3, ale ty 3 miliony třeba získala jakoby opravdu třeba ve dvou státech, jenom, to znamená v Kalifornii a v New Yorku a ve všech ostatních to bylo daleko vyrovnanější. Inak taká podobná situácia mala byť, myslím, pri Al Gorovi a mladším, mladšom Bushovi, tiež tam boli, bo, bo, no, Al Gore mal ten, viac hlasov od ľudí, nie? A, ale napriek tomu vyhral Bush, lebo zase mal viac voliteľov. No, u, Bushu, u Bushe to bylo tak, že tam vlastně se výsledek smrch, svrsknul na to, že uh, vlastně jediný stát, který rozhodoval, tak byla Florida, která má, myslím, 29 volitelů a tam ten výsledek byl natolik těsný, že tam rozhod, rozdíl byl, myslím, asi 1500, úplně podle původního rozdílu ale eh, protože americký systém umožňuje přepočet hlasů, což bylo i to, co se dělo teď, mm. ale pře- eh, umožňoval to, tak eh, Al Gore samozřejmě, protože proč by prohrál volby o 15 hlasů, který mohly být a nemuseli, tak požádal o přepočet, jenomže mhm. na, na Floridě ještě v té době byl uh, soudce, který byl trošku propojený s, s uh, garniturou Bushů a vlastně ten přepočet zastavil a tím Bush vyhrál, jo, takže mm. já tady si myslím, že asi pravděpodobně, kdyby ten přepočet doběhl až do konce, takže by uh, George Bush poprvé zvolen nebyl. Uh, v každém případě ale po těchto volbách uh, Donald Trump Clintonová uh, byla velká skupina lidí nahněvaná, uh, uh, žiadali okrem iného teda otvorenie ústavy a zmenu volebného systému. Je mhm. takéto niečo v, v Amerike vôbec možné, že by sa raz niekedy otvorila ústava, že by sa prehodnotil tento, tento volebný systém, alebo je to skôr zabetonovaná vec? Lebo viem, že Američania... Ja Američania, ty sú na tú svoju ústavu dosť hrdí práve na to, že teda mm. aká je stará a tieto veci, že tam je to asi cesta zarúbaná, nie? Týmto smerom. Já myslím, že to je taky zabetované, že, že rozhodně se to měnit nebude. Jenom k těm, eh, těm protestům, bude se jenom všimnout, že jsme se bavili s Velkem, že jsme ne, neuměli říct konec těch protestů. Ano. A hm. slyšel jste teď někdy poslední měsíc o nějakých protestech? No, netuším, ne, nič. Kde se to Já... vytratilo? No já taky ne, ale to je právě to, co jsem říkal, že si myslím, že tak během dvou, tří týdnů to skončí, tak to mm-hmm. skončilo a a, už se to, no. jak by ty lidi, když jsem byl v Kalifornii, jak jsem říkal, že se s tím směřuje jenom hodně, hodně těžko, tak, tak to chce prostě čas a mm-hmm. protesty vymizely tak, jak, tak, jak vznikly, takže... Mm. No, uh, ako, je to, ako je to? Takže, ale vravíte, že teda, že nějaké to otváranie ústavy asi do budoucna nehrozí, že... To, to, to... Nevi, nevím o tom, že by to byla nějaká otázka, kterou by se v tuhle chvíli někdo zabýval, mm. takže předpokládám, že zůstane vše přes uh, Otázka od poslucháča alebo poslucháčky, neviem, nepodpísali sa. Či vás potešila voľba Donalda Trumpa? No tak eh, kdo poslouchal relaci, tak já jsem říkal, že z volby Donalda Trumpa bych já bych volil Clintonovou, <clears throat> protože oproti Donaldu Trumpovi, já eh, takhle, eh, když bych se vrátil ještě tak a použil zase Vlka, tak Vlk má takový příměr, který používá v relaci, že uh, Evropská unie je dobrý projekt, ale má špatného řidiče tak eh, z mého pohledu jakoby tato volba byla mezi Clintonovou, která je v, velmi dobrý řidič, který zná ten autobus, ale má bohužel tak jako několik havárek za sebou mm-hmm. a, má, má, má, má špatný renomé jakoby řidič a Donald Trump je ten, který autobus nikdy neřídil, a, ale je to takový velmi dobrý biznesmen, který ví všechno o tom autobusu a jako dobře prodat, jo. Ale uh. zkušenosti s řízením nemá, takže, takže je to taková volba, já z těchto dvou bych zvolil Clintonovou, ale a co se týká Donalda Trumpa, tak pro mě je ještě jedna, jedna ta důležitá věc, kterou jsem v těch relacích říkal taky, že je chyba se dívat na prezidenta Spojených států jako na všemocného člověka, který vlastně všechno změní. Tam je, tam je rána, rána moci pořád v kongresu, který dost může hmm. ovlivnit to, co prezident může nebo nemůže a je dost velká pravděpodobnost, že, nebo u mě jistota eh, v tom, že to, co říkal Donald Trump, tak všechno z toho rozhodně nesplní a spousta věcí jako jednoznačně nemůže udělat, protože eh, republikánská většina spolu s demokraty mu to prostě nedovolí. Hmm. E, mail Julius píše, hovorí se, že Trump byla vzbura voličov establishmentu. Ako to vidíte vy? Eh, zbůra eh, proti establishmentu, tak určitě. Eh, já jsem to i také říkal, že osmileté období demokratů předcházelo osmileté působení republikánů, kterému předcházelo osmileté působení zase demokratů, takže je to takové období, které známe i tady z Evropy, že vlastně po osmi letech, hm, nechci teda říkat, že Robert Fico je zrovna ten příklad, ale já myslím, že po osmi letech už by taky asi už má spousta lidí dost a, a že už je takový vyčpělý a tak. A, takže takový velmi podobný případ a nezdá se mi, že by to bylo v tomhle úplně jiný. A, Je to hmm. takové takový období, v politice prostě po dvou volebních obdobích nastává, že ta změna přijde. I bez toho, že by, že by, že by tam bylo úplně, že by to muselo být úplně ve, ve slově spoura. Jo? To, je, to je prostě taková únava, že už ty lidi cítí, že už je potřeba něco změnit, tak prostě volí změnu. A Donald mm. Trump jako pro ně tahle změna byla určitě. Tak vy tvrdíte teda z vášho pohledu, že to nebyla šťastná volba. Ne, to neříkám, to, to pozor, ne? <laughs> to bych, to byste mi vložil. Tak ale hovoríte, ano, ale hovoríte, že jste si radši přijali tam Clintonovu na tomto postě no, jako já, Trumpa. já jsem neříkal, že to je šťastná volba, já, jsem, já říkám, že to je volba uh, Američanů, kteří se rozhodli pro změnu, že cítili, že nějaká změna je. Jestli jim to přinese to, co, od toho, co očekávali, to je pro mě otázka druhá, já myslím, že téměř jistě ne, takže, takže jenom z tohohle pohledu to říkám, protože si to myslím. No, Ako, aké, s akými ambíciami do toho išli americkí voliči, to je samozrejme e, vec, ktorá nejak nezaujíma slovenských občanov alebo českých. Ja to tak vnímam, že na Slovensku a predpokladám, že aj v Čechách to tak bolo, že tí ľudia, ktorí Sice na to nemali žiaden vplyv na voľbu amerického prezidenta, ale priali si Donalda Trumpa kvôli jednej jedinej veci a to je, že sa nebudú ďalej eskalovať e, tie vzťahy zlé s Ruskom Mm, na druhej strane je... hovoria, že, že no a keby bola Clintonová, no tak, tak, tak by tu už pomaly bola hrozba vojny, lebo tam bola akoby istota, mm. že tie vzťahy sa budú ďalej zhoršovať. Mm. Uh, toto možno, možno, neviem, teraz my, vy mi poviete, či, či, či to aj v, medzi Američanmi radovými až takto táto otázka rezonovala, ale minimálne v priestore Čech a Slovenska mm. si myslím, že toto bola dosť dôležitá záležitosť, ktorú ľudia vnímali. A čo, čo ja som tak ako za, zachytil, tak práve toto bolo bol dôvod, prečo si mnohí priali e, Trumpa na tomto poste, lebo je tam akoby taká, taká aspoň nádej, že sa tie vzťahy s Ruskom nebudú zhoršovať. E, nemyslím si, já myslím, že z pohledu amerického to bylo hlavně o peněžence, e, o ekonomice a to bylo jako, to, jako to, tohle mělo jako daleko větší váhu. Co se týká no. Ruska, tak eh, tohle takhle vnímáme, myslím si, my v Evropě, mm. i hmm. když já si tohle úplně nemyslím, protože ani Clintonová sice měla ostrou rétoriku, ale nemyslím si, a stejně jako Vlk to říká, já si to myslím taky, eh, nejsou na obou stranách šílenci, který by spustili válku, která by byla definitivně poslední, takže eh, ostrá retorika je jedna věc a praktická politika je věc druhá. Navíc eh, já jakoby v podstatě neznám nikoho, kdo by na americké straně říkal, že je potřeba válka s Ruskem. Já si myslím, že i ti nejmilitantnější antirusové typu Johna McCaina chtějí i třeba kvůli té e-mailové kauze maximálně nějaké zostření sankcí, ale o válce v žádném případě nemůže být řeči. No, tak pokud vzpomínáte McCaina, tak ten hovoril, že únik mailov, za který on samozřejmě viní ruský hackerov, je vojnový, vojnový akt. Ano, to říkal. No, ano, čiže... to říkal, ale, ale zároveň říkal, že odvetou nemá být další akt války, nebo dokonce nějaké rakety, nebo puštění vojáků do, do, do Ruska, ale akt eh, odpovědí má být zostření sankcí vůči Putinovi, případně vůči Rusku jako státu, ale nic víc. No dobré, keď se už o tom bavíme, to je dôležitá otázka. Uh, práve po voľbách teda sa začalo veľmi intenzívne riešiť, že e, kto vlastne vytiahol tie maily. Ono sa to riešilo už počas volebnej kampane, ale nejak celá tá téma zosilnila potom, ako sa Trump stal, stal prezidentom, alebo ako sa stane 20. oficiálne prezidentom. No a teraz je vlastne tu na pretrase tá otázka, e, ktorá sa veľmi intenzívne rieši teda v mainstreamových médiách, typu ruskí hekery zasiahli, malo mal sa to stať priamo na pokyn ruského prezidenta Vladimíra Putina do priebehu amerických prezidentských volieb a práve títo ruskí hekery ako by mali zvrátiť víťazstvo Hillary Clintonovej v prospech Trumpa, pretože Trumpa si prial Vladimír Putin. Uh, no. Ako toto vidíte, vy vnímate? No, e, Borisi, kolik na to máme času? No veľa, veľa, kľudne. veľa. Kľudne, to je dôležitá téma. Dobře, <laughs> tak já si myslím takhle. Eh, já jsem, eh, protože předpokládám, že s Velkem budete asi řešit v pátek, eh, takže... Nevím, zatím mi ještě tady nehovoril, takže nevím. Ne, já nevím, já jenom typu, takže, takže předpokládám, že to bude jedna z tém. No, z mojeho pohledu, když to řeknu úplně, snažím se to říct stručně, jo, mohl bych jít fakt do úplně detailů, klidně můžeme, ale z mojeho pohledu celkem bylo můj úplně první začátek byl ten, když jsem někde na, na myslím, české televizi viděl průzkum, Půl úplně jakoby z dálky, jo. Půjdu úplně z dálky, e, že jsem viděl průzkum, že se ptali v Česku e, právě ještě dost dlouho před volbama, koho z nich vlastně si Češi přejí jako prezidenta. E, vyhrál tam Clintona, sice uhum. ne nějak výrazně, ale, ale vyhrál Clintona. Což mě přivedlo na myšlenku, hele, jak, jak, se, jak se na to dívají jinde. Našel jsem, našel jsem na serveru YouGov takový průzkum, um, který se ptal ve státech G20, to znamená těch 20 nej, mhm. nejvýznamnějších, koho, přesně stejnou otázku, koho si přejete jakoby amerického prezidenta budoucího. A 20 z nich mělo výsledek stejný jako v Česku, to znamená Clintonovou. A byla pouze jeden, jeden jediný stát z těchto 20, kde to bylo opačně a výrazně, a to bylo Rusko. <clears throat> Takže to bylo takové jakoby nápad číslo jedna. Mm-hmm. Já, tvrdím, já tvrdím, že rozhodně uh, a Kreml se tím nějak netajil, že si nepřál vítězství Clintonový mm-hmm. a naopak si přál výrazně k, eh, Trumpa, protože Clintonový nemůže zapomenout eh, podporu <clears throat> demonstrací v roce 2011 a 12 proti Putinovi po volbách. Jo, tak nějak od té doby se uh, traduje nebo, nebo trvá taková jakoby doslova odpor, jo. Uh, takže tím, jakoby Rusko pro mě mělo jednoznačně motiv k tomu, že si přálo výsledek, který ano. který dopadl tak, jak dopadl. Ano, ano. <clears throat> Ale to je motivace, jo? nebo důvod, eh, který, který by měli. Mně jako nenapadá žádná, možná někdo řekne ano, ale může, mohlo to být ještě někdo úplně jiný, mohlo to být třeba Čína nebo něco podobného, eh, který jsou nepochybně toho schopný tež, ale Čína vlastně, jak jsem říkal, eh, byla spíš terčem pro Donalda Trumpa. On říkal, že chce vrátit práci, že ano. chce daňové, daňové odpočty, že chce, vlastně on šel de facto hodně proti Číně a i těch vlastně šel, takže ty jako by si ne, neměli důvod třeba Donalda Trumpa. Takže tam pri Číně nebyla ta motivácia, toto vravíte. Přesně, přesně uh-huh. tak, to je by rozdíl třeba mezi Čínou a Ruskem pro mě. Uh-huh. <laughs> No, a teď. <laughs> Takže to je jakoby motiv, ale to ještě nic nedokazuje. To ještě je taková politická proklamace, která nic nedokazuje. Uh, podstatný pro mě je jedna věc. Uh, když se, když se od, odrazím tady od té zprávy, co vyšla teď, tak ta je, to je typický produkt, pokud se na to někdo podívá a bude ji hodnotit jako samostatnou entitu, že tohle vlastně na tohle přišly ty tajné služby, tak je to vlastně de facto manipulace. On tam je totiž eh, jeden, jeden problém, že <clears throat> když si vezmu to, že tady ta zpráva je pouze jenom veřejná, tak má ještě nějakou neveřejnou část, o který samozřejmě se můžeme dohodovat, co obsahuje. Ale jenom bych chtěl upozornit na samotného Donalda Trumpa, co říkal. On přece říkal, říkal celé měsíce, že Rusové s ním nemají vůbec nic společného. Pak říkal, že není, že nějaký útok byl, ale nelze prokázat, kdo to byl. Ještě před 14 dny říkal, že <laughs> to, to byl úplně neuvěřitelný výrok, co jsem zaznamenal. Říkal, že vlastně eh, Rusové to být nemohli, protože hacking nedělají lidé, ale počítače. To mě úplně vyrazilo dech. Potom říkal, že ví o hackingu víc, než, než běžní lidé vědí. Mm-hmm. A že povie něco mo- viac potom neskôr? Ešte k tomu no, ale neřekl nic vlastně. Hmm. <laughs> A potom říkal vlastně uh, po té schůzce, když si všimnete, tak už vůbec nepopírá, že ty Rusové tam nějaký vliv měli, ale říká, že nic neovlivnili, že na výsledek to nemělo vliv. hmm Jo, čili je úplně evidentní, že on musí vědět a stejně tak to musí vědět ti, kteří tu zprávu dostali i v té uh, neveřejné části, to znamená Obama, uh, kongresmeni a tak, tak ty vlastně mají celkem jasno, kdo to, kdo to udělal. Jo, a i samotný Trump, který byl vlastně, to byl de facto jediný člověk, nebo de, de facto jediný politik, který dával najevo uh, jakoby to, že si myslí něco jiného než ty ostatní. Ale teď od toho pátku už to neříká on už vlastně to neříká, takže tam je evidentní, že se musel dozvědět něco, co dřív nevěděl a něco ho podle mě muselo přesvědčit. A jediné, co ho mohlo od té doby přesvědčit, tak byla ta schůzka s těmi řediteli CIA a FBI, kteří mu museli říct ještě něco navíc, než co dali do té zprávy. To je jakoby druhý, druhý, druhý pohled, který mm-hmm. já tam vidím. No, když půjdeme ještě jakoby o krok dál, <laughs> tak eh, já nevím, jestli někdo z posluchačů zná eh, dvě eh, hackerské skupiny, které se jmenují Fensiber a Koziber. To se o nich teraz písalo, tak myslím, že věděl někteří lidé o tom. Jo. Ale povedz si kludně. Oko, no, eh, to jsou, vlastně, to jsou vlastně skupiny, o kterých eh, je dost silné přesvědčení, že jsou spojené s ruskými tajnými službami, protože eh, jejich cíle hackingů nebyly jenom ty, ten, tyhle americké volby. Jo? To jsou takové skupiny, které se pohybují už docela dlouho v tom prostoru, nebo kyberprostoru přesně řečeno. A mají vlastně, když si vezmeme cíle, na které zautočili, tak mají takové jedno, jedno společný, jeden společný jmenovatel. A to je vlastně, že Eh, oni nedělají to, co dělají ty typistí hekři, který se nabourají někam na stránku, změní vám vlastně obrázek, změní vám, a já nevím, jak ta stránka vypadá, změní, dají vám mhm. tam nějaký, nějaké video nebo něco podobného. Tohle oni nedělají. Zároveň ale nedělají ani to, že by vám třeba se snažili nabourat do nějakého systému a snažili by se vám ho třeba vykrást nebo udělat nějakou jakovou takovouhle, <laughs> takovouhle akci, která souvisí s penězma. <clears throat> třeba čínští hekři, o nich je známo to, že dělají to, že se snaží nabourat do systému, z toho důvodu, aby vykradli nějaké duševní vlastnictví, patenty a tak dále a mohli použít jakoby v eh, ekonomický prospěch pro Čínu. To je jakoby docela uh, důležitá mhm. věc. Mm. Ale oni vlastně, jakoby tahle skupiny, tyhle dvě, které jsou vlastně a mohli bychom mluvit o těch detailech jakoby za, za, za hrnutí v těchto eh, hackingových událostech na demokraty, tak jsou vlastně, mají, když se podíváme na cíle, tak eh, třeba německá tajná služba v roce 2015 označila za vyníky útoku eh, na německý Bundestag. Eh, v roce 2008 ehm, byly útoky na Gruzii, respektive na gruzinské vládní servery v létě 2016, kromě tady těch uh, útoků na demokraty, uh, byly ty, tato stejná skupina zautočila bezprostředně potom, co bylo Rusko ovlivněno z dopingu, <clears throat> tak eh, zautočili na eh, server eh, Světové antidopingové agentury. <coughs> v roce 2013, já bych takhle ještě mohl mluvit jako dost dlouho, eh, byly tady útoky na Bílý dům, byly tady útoky na nějaké věci, které souvisí s NATO a tak dál. Uhum. A dokonce mm, na českém serveru a možná i na slovenském předpokládám taky, tak se objevilo, že mají na svědomí i hacking na Ukrajině, kde hackovali takovou ukrajinskou vojenskou aplikaci, která vlastně odváděla odváděla a dávala GPS souřadnice na ty, kteří je používali, což byli ve velké většině ukrajinští vojáci. Možná, že to zaznamenali, nevím. Jo, takže mhm. vlastně tady ty cíle, na které oni se zaměřují, tak jsou úplně ryze politické uh-huh. a, je dost velký, a je dost velký předpoklad, že mají dost velkou souvislost k tomu, že jsou vlastně jakoby v oblasti ruského zájmu ale když si všimnete, tak nikdy nejsou jakoby namířeno proti Rusku samotnému. Oni jsou vlastně vždycky, je to nějaké, <laughs> proti těm, kteří jsou v nějakým, nějakým sporu nebo mají nějakou opozici s Ruskem. Uh, mohl bych ještě pokračovat dál v tom, Kludně, že vlastně, když se podíváme, v, uh, protože existuje několik, eh, několik důležitých firm. Eh, jednou z nich je CrowdStrike, Fast.com, eh, je tady společnost, která se jmenuje Far Eye, je tady společnost, která se jmenuje Kaspersky, tak ty vlastně tyhle, tuhle, tuhle skupinu už znají nějakou dobu a mají různé <laughs> zkušenosti z, právě z těch předchozích útoků. A oni vlastně jakoby analyzují ty, když ten útok proběhne, tak vlastně ten útočník tam po sobě nechá nějaké stopy, podle kterého jsou schopni nějakým způsobem vydurkovat, kdo to mohl být a jak to probíhá. Takže tam jakoby jedna, jedna z těch poznatků, který zjistili, tak je, že jejich jakoby <clears throat> podle těch údajů, tak jsou vlastně místo působení je někde, kde se používá ruština, protože jejich jazyk je ruský a malware, který vlastně jakoby oni nainstalovali do těch eh, serverů nebo do, nahekovali do těch demokratických uh, e-mailových stránek, tak byl vyrobený někde v Moskvě nebo v San Peterburgu. Jo? Takže to je taková jakoby docela důležitá, docela důležitá uh, informace. No, uh, ale ty skupiny byly dvě, uh, fungovaly na sobě nezávisle, což je paradoxní, protože člověk by předpokládal, že budou společně, ale uh, vlastně ten útok nebyl koordinovaný, že by se domluvili, ale dělali to vlastně na sobě nezávisle. A tady ten útok, to, téhle skupiny má jednu takovou specialitu. Oni nikdy nes, se nesnaží, jak jsem říkal na začátku, změnit tu stránku nebo vám ukrást peníze. Oni se snaží vlastně jakoby nabourat eh, do toho systému nějakou dobu v něm působit bez toho, že by byli detekováni a snaží se vlastně z toho vytáhnout nějaké informace bez vědomí toho uh, uživatele nebo uživatelů a zároveň je potom použít někde, kde se použít dají a ideálně tady ty cíle jsou právě ty politické, tak jak jsem říkal. Z <laughs> čehož vám potom jednoduše vyjde, že když ty informace vytáhnou, <laughs> tak eh, někde se tady ty informace musí objevit. Hmm. Pro, p- logický cíl, který vás napadne, je Wikileaks, a mě jakoby nemám vůbec žádnou iluzi, že, že Wikileaks je jeden z těch příjemců tady od těchto skupin, což ale nutně neznamená a proto si myslím, že Julian Assange říká pravdu, že, to, že jejich terčem nejsou rusové, jakoby vládní, když to řeknu jednoduše. Ale je tam evidentně nějaký prostředník. To není tak, jakoby, že dojde Julian Assange nebo někdo z jeho na ruskou ambasádu, převezme si <laughs> balíček, balíček dat a, a postaví to na, na Wikileaks. Podle mě zcela evidentní je, že tenhle, tyhle informace byly sbírané vybrané proto, aby, a protože vyklík si je začal pouštět někdy měsíc před, tím, před těmi volbami, jo, čili tam bylo evidentní načasování, že, že jsou jakoby sbírané a zveřejňované takhle přímo do té kampaně, aby tu kampaň ovlivnili. Takže pro mě je nepochopitelný, že by Donald Trump mohl myslet vážně, že to nikoho neovlivnilo. Přece je evidentní, že, tohle, že ten výsledek to ovlivnilo a kdyby nebyly eh, eh, e-maily Johna Podesty, tak eh, i kdyby to bylo to 1%, tak to je to 1%, o které on vyhrál. No, dobře, A teraz, a no, ešte, kludně, pokračujte. Ještě to už bude jenom krátký. Kludně, kludně. vlastně e-mailové, e-mailové skandály Hillary Clintonové byly dvě ve skutečnosti. <clears throat> Jedna byla právě ta, o které jsem mluvil doteď, to znamená ta demokratická jako stranická, a pak byl ten druhý problém, který se táhnul už uh, dávno předtím, a to byl ten její privátní server a takové tady ty informace. A to, že, že prohrála, tak vlastně tahle informace, nebo ten soukromý problém se táhnul sice dva měsíce, ale 14 dní předtím, to znamená před datem voleb, eh, ředitel FBI James Comey vystoupil, že původně uzavřená záležitost se znovu otvírá, že se objevil nějaké další e-maily a že se to zkoumá znovu. A to byl přesně moment, kdy dosavadně původně výrazný náskok podle všech průzkumů se začal výrazně tenčit a ten týž ředitel eh, FBI Comey asi tři dní před volbami vystoupil znovu a řekl, že jako se to zavírá, že se nic nového neobjevilo. Takže tohle si myslím, že z těch dvou e-mailových záležitostí, tenhle druhý, ten soukromý a vystoupení ředitele je ten důležitější, jednoznačně. No a proč s tím ředitel eh, FBI vystupoval? Toho ovplyvnili Rusy? Ne, to, toho netvrdím. No. On, on říká, že vystoupit musel, protože uh, získal vlastně informace, které uh, dřív neměli a že, že to je běžná hmm. věc. Takže no, já Rusy, Rusy z tohohle nepodezírám v žádném případě. V tomto smere budete uh, asi teda stát na opačné straně jako Vlk, lebo ten už viackrát teda vyhlásil, že podle něho za tým Rusy nie sú. Ak teda to bude v pátek ho, v hodině Vlka, tak zřejmě a si vypočujete jeho názor. Ale jiné chcem povedať. Keď, keď sme už tuto otázku otvorili, tak, tak několik takých pod otázok mám teraz ja na vás, že... Mm-hmm. Uh, či, čiže, spra- či, čiže vlastně na to zhrně, že pochopil som správně, že vravíte, že podle vás za tým sú Rusy, ruskí hacker. Uh, Eh, není to tak, že by to bylo, že ta pravděpodobnost je, nebo nikdo vám neřekne, že, že 100% zatím Rusy jsou. No. Nemůže, ne, nemůže říct, ale uh, říkám, je potřeba to brát eh, v, tom, v, tom, v té perspektivě, že tohle nebyl jediný útok té skupiny a jsou prokazané celá řada jiných útoků, které mají úplně stejné znaky jako tenhle a u těch jiných útoků je, je celkem jasný, kdo je kdo je provedl a odkud nejpravděpodobněji zbyl, protože uh, nikdy, uh, <clears throat> aby někdo přesvědčil někoho, já, si, já mám takovou představu, že aby, <laughs> aby se položil na stůl uh, důkaz typu, že Vladimír Putin, nevím, 5. května 2016 zavolal ředitele GRU a nařídil mu, že má hackovat DNC uh, eh, servery, tak samozřejmě takovýhle důkaz samozřejmě nikdo nikdy nedá a ani nemůže dát. Oni můžou dát nějaké indicie, které jsem řekl, které jsem jako podařilo zjistit, které ani nejsou v té zprávě eh, CIA, FBI. Eh, ale eh, už, je, už v, tomhle, v tomhle momentu se bavíme o nějaké pravděpodobnosti. Já jsem říkal, říkal jsem si několik úvah logických, kdo by to mohl být, kdo technicky hmm. je schopen to provést a vycházíme z toho a i z těch důvodů, který jsem říkal před chvilkou, jako zdaleka nejpravděpodobnější varianta mi vychází Rusko. No, uh, tak ale žiaden e, zatiaľ dôkaz teda jednoznačný nemáme. Ale na no, druhej, no a na druhej strane hovoríte, že No ale Trump už otočil, lebo zrejme mu predložili nejaký jednoznačný dôkaz, na základe ktorého otočil názor. Tak tak je jednoznačný dôkaz, alebo nie je no, jednoznačný? No, <laughs> to je právě to, to je ještě druhá věc, kterou som možná nezmínil. Ono totiž e, elektronické stopy, e, jakoby sledování je jedna věc, ale za, za Slechl vlastně jsem uh, ředit, uh, jakoby další, další takové informace, že ono tohle je sledování těch elektrických, uh, elektronických stop, to je to, o čem teď mluvíme. Ale jsou ještě nějaké další, které mají vlastně, uh, když to řeknu úplně jednoduše, že mají američané nějaké agenty někde v okolí Kremlu, kteří byli schopní jakoby vysledovat a odposlechnout nějakou komunikaci, která vlastně v tomhle proběhla. Samozřejmě je logické, že vám neřeknou, že mají uh, ve čtvrtém patře kan, uh, agenta Vladimíra, který něco slyšel. To vám to... samozřejmě neřeknou. A podle mě to nemůžu, v žádném případě to nemůžu říct veřejně. To podle ale mě od nich ani já... nikdo nechce, ale myslím si, že keby mali jednoznačný důkaz, tak by ho už dávno předložili. No právě, ale, ehm. ale logické by přece bylo, kdyby mu nic nepředložili, tak proč by Trump teď mlčel a říkal, že nic neví, že si myslí, že stále je to hon na čarodejnice, ale evidentní přece Donald Trump by logicky musel být ten první, který by říkal, že stále si myslí pravý opak, než to, co mu předložili. No, já vám můžem zase argument, no, já vám můžem zase argumentovat, že keby existoval jednoznačný důkaz, tak by ho už dávno predložili, pretože jednoducho by napríklad mohli dnes získať e, tí, ktorí by takýto jednoznačný dôkaz mali, tak by mohli napríklad počítať s tým, že by ešte zvrátili voľby, e, voľbu Donalda Trumpa za prezidenta. Čiže, čiže podľa mňa, myslím si, keby, a mám, mám tých otázok na vás viacej, ale túto by som chcel prvú nejakou uzavrieť, že myslím si, že keby niekto mal jednoznačný dôkaz, jednoznačný dôkaz, ktorý predložil Trumpovi a na základe ktorého Trump zmenil názor, tak by ten dôkaz predložil aj, spolu, aj, aj verejnosti a bolo by hneď jasné, že to boli Rusy a už by sme sa ďalej nebavili, lebo by bol jednoznačný dôkaz. Ne, ne, ne, eh, to je, to je právě ten, nechci říct omyl, ale eh, takhle oni to předloží přece nemůžou, eh, protože proto ta zpráva je, má část veřejnou a má část, která je neveřejná. Je to klasická práce tajných služeb, kdy oni zveři, nemůžou vám zveřejnit, kde, kde, kde všude co vědí, kde kdo je nasazený a kde co zjistil. Oni vám řeknou nějaký výsek, ale to, co předložili jakoby do té veřejné zprávy, to je jako samozřejmě skandál, protože kdyby to, <coughs> kdyby i to, co jsem říkal já teď, <coughs> asi jakoby někdo chtěl chtěl zjišťovat na internetu, jakože může, tak eh, to, co oni tam zadali, tak to je samozřejmě skandál. Eh, ale eh, co se týká, jakoby, že by tím mohli zvrátit vol, volbu Donalda Trumpa, no to by samozřejmě nemohli, protože uh, ani kdyby zjistili, že to, bylo, <laughs> že to opravdu byl Rus a že to opravdu Vladimír Putin exaktně na, na <laughs> nařídil, tak tohle není vůbec žádný důvod pro to, aby, aby se volby anulovaly, opakovaly, nebo že by volba Donalda Trumpa byla neplatná. Proč to potom vůbec vyťahují? Ještě jednou? No proč to potom vůbec vyťahujú, keď to nemalo žádný vplyv na volby? Uh, tak to je určitě politika, protože, uh, protože je samotné samozřejmě zajímá a je to ještě samozřejmě dobíhající administrativa Obamy, že? protože oni chtějí vidět, jakoby, kdo to udělal a když se dozvěděli, tak proč by to nepoužili. To je, to je jednoznačná politická záležitost, která podle mě skončí příští pátek inaugurací. Já jsem přesvědčený, že <laughs> i kdyby, i kdyby tam ten důkaz byl, o kterým se teď Borisy bavíme, takže stejně s nástupem Donalda Trumpa to prostě bude záležitost, která nějakým způsobem vyšumí a spadne do šuplíku. To, to zcela určitě. Hmm. A... takhle, eh, nespadne do šuplíku, takhle, Eh, spadne do šuplíku z pohledu nového prezidenta Donalda Trumpa, který se tím už nějakým způsobem zabývat nebude. Ale dost pravděpodobně se tím bude zabývat kongres, eh, bezpečnostní služby a tak dále. A je dost pravděpodobný, že, jak jsem říkal, republikánská většina spolu s demokraty na základě těchto zpráv a na základě těch eh, vnitřních zpráv CIA, FBI zvolí nějaké sankce proti Rusku a neměl by být nikdo překvapen, pokud tomu dojde, protože já jsem už, už na těch svojich zdrojích, které uh, jakoby už tam oni oni to říkají úplně veřejně, že je to dost pravděpodobný a že mají více než dvě třetiny hlasů, který to schválí a bez ohledu na to, co Donald Trump řekne nebo udělá. Uh, Henry Kissinger, to byl myslím, kdo povedal, keď se ho pýtali na ruské hekovanie, že či za tým môžu byť Rusi, on povedal, uh, e, iste, že za, tam, za tým môžu byť Rusi, hekovanie je bežná súčasť uh, politického boja, a dodal, a verím, že to robíme aj my Američania. Dúfam, mm -hmm. že, mhm. dúfam že to robíme. Mhm. Čiže no to teraz, chcem akoby, teraz chcem otvoriť teraz takú morálnu stránku veci. Zatiaľ teda uzatváram to z môjho pohľadu, vy to asi vidíte inak, ale ja to poviem za seba, že zatiaľ žiaden jednoznačný dôkaz nemáme Hoci teda vy vravíte, že niekde zrejme je, ale je utajený, ale zatiaľ verejnosť nič jednoznačné nevidela, sú nejaké indície, ale nič jednoznačné nie je, ale keby sme to chvíli, teraz rovno dali na, na, na, to, na tú stranu ihriska, že to teda tí Rusi boli, fajn, tak e, teraz je tá morálna otázka, že ideme teraz riešiť Rusov, hoci to robia všetci? že teraz uh, Henry Kissinger povedal, že dúfa, že to robí aj Američania, uh, tak ja vyťahnem vec, že, že sledovanie NSA. Čo je, čo je sledovanie NSA? No čo, no stejná... inak, inak poviem, čo je, čo je, čo je uh, vyťahnutie niekoľkých mailov oproti tomu, čo robila Amerika v prípade sledovania cez svoju bezpečnostnú službu NSA? Hej, čiže ja to len teraz ako chcem hodiť do, do akoby otvoriť takú, takú morálnu možno polemiku o tom, že teraz sa tu už niekoľko prostě dní, týždňov, mesiacov zaoberá spoločnosť otázkou, či to boli tí Rusi, alebo neboli tí Rusi. Mhm. A celé je to vlastne v polohe, že ak to boli Rusi, tak sú to zlodusy na pohľadanie. To je prostě jeden špiclovský národ, odporný, hackerský, ktorý nerobí nič iné, len prostě zvrá chce zvrátiť voľby. V Amerike zvrátil voľby, teraz sa chystá zvrátiť voľby v Nemecku, vo Francúzsku, prostě všetko chcú zvrátiť. Ale veď my predsa vieme, že toto je bežná súčasť jednak a je to nič oproti tomu, čo odhalil Edward Snowden v prípade NSA. Ja každému vrelo odporúčam pozrieť si, či už teda ten dokument priamo so Snowdenom, alebo teraz hrany, ktorý natočil, myslím, Cameron. Odpadnete no. z toho, vážení poslucháči. Oliver, Oliver Stone. Oliver Stone, prepáčte. Hej. Uh, budete prekvapení, že čo robí americká tajná služba. Čiže, čiže uh, teraz tá morálna otázka, že o čom sa tu bavíme? Prečo tu riešime Rusov a ich hekovanie, keď oveľa horšie veci, evidentne, minimálne dokázané, oveľa horšie veci robí Spojené štáty. A teraz, my na základe ruského hekovania, prečo to otváram je, lebo my na základe ruského hekovania nedokázaného ešte, už prijímame sankcie, ale na základe dokázaného sledovania NSA, ktoré bolo stonásobne horšie, sledovali uh, svetových politikov, sledujú ľudí, sledujú vlastných Američanov. Nepočul som Intibo ani jednu vetu o sankciách voči Spojeným štátom americkým. No, to je právě ten rozdíl, no. <laughs> Eh, protože eh, já, jako takhle, já samozřejmě eh, nijak nehájím a ani nebudu hájit Spojené státy, jako že tohle nedělají. To je samozřejmě, že to dělají a, a dělají to veřejně. <laughs> A Edward Snowden je toho jednoznačným příkladem, že, že na to poukázal a asi nikdo netušil, že, že ten systém je tak rozsáhlý, tak sofistikovaný a že, že jsou schopní podposlouchávat Až Merkelovou samozřejmě, no, to asi ne, nikdo netušil a bylo to překvapení pro všechny, no ale uh, důležitý je ten rozdíl jakoby v tom, uh, <laughs> koho, koho odposlouchávají a jak na to ten dotyčný zareaguje. Uh, Merkelová si zvolila nějakou svoji reakci, ty dal, ostatní si taky zvolili nějakou svoji reakci podle svého uvážení, mohli zvolit sankce, mohli, nevím, mohli vypovědět diplomaty, mohli udělat cokoliv a nikdo by jim v tom nemohl asi nic vyčítat, no udělali reakci, kterou udělali a tím se celá záležitost uzavřela. Uh, co se týká Rusů, tak uh, já, se o tom, já o tom mluvím takhle jenom proto, že až tato, tyhle sankce přijdou, jakože je dost pravděpodobné, že přijdou, tak aby posluchači třeba nebyli překvapení, proč se tak vlastně stalo a budou říkat přesně to, co říkáš ty, Borisy. To znamená, že budou žít v přesvědčení nějakém, že si přečtou podle mě dosti vykuš, vykostěnou no, a nic neříkající zprávu a říkají na tohle, na, na základě tohohle to udělali, ale ono ten problém je daleko, daleko bohatší a je akorát potřeba právě <laughs> se pohl, ponořit do, těch, do té hloubky a to je ten rozdíl, takže každý si reaguje jak, eh, jakoby podle svého to, co, to, co uzná za vhodné. Mm, ale, ale teraz já já bych som takto reagoval, i kdyby se rovno potvrdilo, že to byli ruskí hekery, protože já opakujem, už se potvrdilo, že Spojené štáty robia stonásobne alebo robili stonásobne horšiu vec to je potvrdené a nikto žiadne sankcie voči ním za toto neprijal. A to nie je otázka tá, podľa mňa, čo spomínaš, že mohla si Merkelová zvoliť, no nemohla si zvoliť reakciu, podľa mňa v zmysle, že voči, voči Spojeným štátom zavedie Nemecko sankcie, no nemohli si to dovoliť, pretože Nemecko je momentálne pod správou Spojených štátov amerických od druhej svetovej vojny. Čiže tie, tie, ten, ten, ten priestor, čo si môžu dovoliť Spojené štáty voči Rusku a, a vôbec Európa a čo si môže Európa naopak dovoliť smerom k Spojeným štátom je podľa mňa značne rozdielný. Hoci je neuveriteľné, čo Spojené štáty urobili svojim spojencom a, a, a toto je to, čo, to, čo mňa rozčuluje na tomto, čo, čo mňa trápi, bez ohľadu na to, či sa ukáže jednoznačne alebo nejednoznačne, či to boli Rusi alebo nie, že, že na jednej strane, dobré ruský hacking, na druhej strane americký hacking, oveľa horší, ale ten je, akože na ten zabudníme, ten si nevšímajme, to prostě prejdeme mlčaním, ale budeme tu teraz Rusov byť po hlave. A ešte jednu vec chcem k tomu dodať. Uh, inú, ešte takú morálnu, dve som mal tie, také, tak, také dva morálne rozmery. Teraz ten druhý Prečo mňa má zaujímať? Prečo má byť pre mňa ako pre bežného radového občana Európy, Slovenska dôležitejšie to, kto vyťahol tieto, tieto špinavosti na svetlo Božie, než to, čo tie špinavosti obsahujú. To znamená, že uh, prečo mňa má zaujímať, či dokázateľné veci na Clintonovu vyťahli ruskí hackery, prečo má to byť pre mňa dôležitejšia informácia, kto to vyťahol, ako to, čo tie maily obsahujú. Uh -huh. Uh, uh, a teraz iba dodám k tomu, že, že uh, ja som to minule napísal na Facebooku, tak to tiež tak prečítam, ako som tam napísal. To ruskí hackery môžu za to, že vedenie Clintonovej demokratov Napriek prísľubom nestrannosti favorizovalo počas procesu primáro Clintonovu okore supera eh, Bernieho Sandersa? Za toto môžu hekery, že sa takáto špinavosť diala? Môžu ruskí hekery za to, že Clintonová a, a pracovníci jej štábu veľmi pozorne počúvali názory Georgia Sorosa, dokonca až do tej miery, že, že George Soros poradil, koho má vyslať e, do Albánska, keď tam boli nepokoje a, a, a Clintonová ho počúvala a vyslala tam nášho ministra zahraničných vecí Lajčáka terajšieho. Môžu, môžu ruskí hekery za to, že Clintonová dostávala veľké honoráre od Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley, lobistických skupín z Wall Street, s ktorými tvrdila pred voľbami, že bude bojovať a, a a dostávala od nich peniaze. Môžu ruskí hekery za to, že Clintonová ako ministerka zahraničných vecí riešila citlivé bezpečnostné otázky cez svoje nezabezpečené maily. Môžu ruskí hekery za to, že Clintonová ovládala cez šéfa kampane Podestu mainstreamové médiá americké ako CNBC, CNN, New York Times, Politico. Môžu ruskí hekery za to, že moderátorka CNN Dona Brazilová si dopredu dohadovala formulácie otázky s Podestom, že, že išla do debaty pripravená, lebo je táto moderátorka už dopredu dopredu podala, pre, poslala otázky? Môžu snať e, ruskí hekery za to, že Clintonovej nadácia brala peniaze od takých štátov, ako je Katar a Saudská Arábia, o ktorých sama Clintonová hovorí, že áno, to, tieto štáty dokázateľne podporujú islamský štát, teroristov. A, a preto sa ťa Intibo pýtam, už sme si aj potýkali inak v relácii, ale nevadí, že... že Nemusí sa rozčovať, Boris, ja ťa e, Vieš, že toto, z tohto mňa ide poraziť, Intibo, jo. že ja tu počúvam už neviem ako dlho, že, že kto to vyťahol. O to, všetkých musí zaujímať, kto to vyťahol, lebo to je mm-hmm. top vec. Ale nie je to, čo tam bolo. Nie, nie všetky tieto špinavosti. Dôležitejšie je, kto to vyťahol a, a sústreďme sa na to, kto to vyťahol a poďme toho trestať. To je pro mě hrozné. Já tohle, já tohle vidím trošku jinak. Jo. Já, já, já ti odpovím jednoduchou protiotázku. Já takhle, eh, to, co si říkali, samozřejmě pravda, je to skandál. To, jako je, <laughs> to, je, to je naprosto evidentní a nemá smysl hájit ani Clintonovou, ani, ani, ani ty všechny ty, který jsi jmenoval. To je, to je jako úplně jednoznačný. A tady je spíš jde otázka pro mě jiná v tom, že připusme si jednoduchou variantu, že tohle by, dejme tomu, se nebav, nebavili jsme se o Rusech, ale došlo by jakoby k tomu, že, to, že, že tohle vytáhli třeba čínští čínští hekři, jo? jo? To je ty, o kterých jsem se bavil. A moje otázka je, bavili bychom se takhle vášnivě, jako že, že to udělali Číňani? Podle mě ne. Po, počkej, teraz nerozumím té otázky, že, že, že čo, že či by nás... Uh... tak ještě jednou obsah, co se týká to, to, to čím se se rozčiloval teď, tak to je samozřejmě skandál. Jsou to, no. jsou to packalové, je to otřesný, nevím, nevím, co k tomu mám dalšího říct. To jakoby obsah musí odsoudit každý příčetný člověk, to je úplně jednoznačný. No. A my se, ale to je ten obsah. A my se teď bavíme o formě a já říkám, jestli bychom se stejně vášnivě jako teď bavili o tom v případě, kdyby někdo, to znamená, ta zpráva ukázala ne Rusko, ale Čína třeba, jo? tak já říkám, že, že bychom se o tom takhle vášnivě asi nebavili, ale že tam je prostě nějaký ruský faktor, který jakoby vždycky, vždycky to nějak vybudí prostě do takovýchhle vášnivých debat eh, dlouhodobých a pořád se o tom bavíme. Já si myslím, že, že, že to je, ta, to je nějaký, ten, nějaký ten důvod. No. Mm, nevím, no já si myslím, že ke, tak já len to za seba povím, že toto isté, keby vyťahli rusky, eh, čínský hekery, a já bych som tu teraz počúval už dva mesiace alebo tri mesiace v kuse, že voči Číne treba prijať sankcie a neviem čo Čína a, a Čína sen Čína tam, ako počúvam v kuse teraz o Rusku. A, a pritom by som si prečítal, čo vlastne uniklo a, a videl by som evidentne, že to sú špinavosti, ktoré proste tí čínsky hekery vyťahli. A ešte by som ani nevedel, či to sú s určitosťou čínsky hekery. Ale budíš, keby aj boli. Tak nakoniec konštatujem, že urobili dobrú vec tí Číňania, lebo konečne sa ukázalo, aké špinavosti sa tam diali. A rozčulovalo by ma to rovnako ako pri tých Rusoch aj pri Číňanoch, pretože by som to vnímal ako veľkú, ako, akože nejako to povedať, ako nespravodlivosť, že tí, ktorí vlastne ukážu, aké to bolo hnusné, ako, ako teraz Clintonová a jej štáb, prostě tam Bernieho Sandersa dali ako outsidera a teraz sa máme tváriť, že to je v poriadku. No nie je to v poriadku. Ne, není to v pořádku, no. určitě ne. No. A to, a to mňa rozčuluje, že vieš, že mňa rozčuluje, že sa snaží niekto presmerovať pozornosť zo svinstiev na to, že nevšímajte si svinstva, ktoré sa tu diali, všímajte si tých, ktorí to vytiahli. To je no, proste, pre mňa to, mne to príde, akože vidím niekoho, kto kradne ja ho, ja, ja ho proste chytím, udám, že proste tento človek vykradol obchod a teraz mne niekto povie, že viete čo, ale vy si nevšímajte zlodia, vy si všímajte toho, čo ho udal, lebo to je proste strašná vec. Ja tomu, ja tomu rozumím, ja, ja to... Preto som teraz naštvaný. No. Jo, rozumím. Uh, ale ono to, já, já se na to dívám ještě trošku dál uh, z té perspektivy, že podle mě, až se vyřeší ta forma, že až tady ty diskuze uh, utichnou, což podle mě utichnou příští sobotu, <laughs> tak potom přesně dojde na tohle, na co se ptáš a bude se přesně zkoumat. A demokraté jako strana, tohle se musí jednoznačně jakoby nechat, ne vysvětlit, ale nemůžu to nechat bez odpovědi, nechat to vyhnít a tak dál. A budou řešit přesně tady ten obsah, jak je to možné a co s tím udělají. To jako, <laughs> tohle je až krok dva, přesně to, co ty chci řešit teď, jako první věc věc, tak oni budou řešit až tu druhou, já tvrdím. A e, nezůstane to bez vysvětlení, nezůstane to bez, e, bez nějaký reakce další, to hmm. celé určitě. No a už len jednu otázku a potom dáme pesničku a potom půjdeme na maily, lebo ich tu máme dost. E, e, už si to z časti naznačil, že, že prečo ten, ten, ten Julian Assange hovorí to, čo hovorí. To som sa ťa chcel ešte spýtať, že, že on dostal od uh, od nějakého amerického moderátora, já už teda nevím, v jaké to bylo konkrétně televízii a v jaké relácii otázku. On říká, že to není od Rusů. Hm? O, on, oni sa ho spýtali, že on to už viackrát tu otázku dostal, ale tento týždeň som to nikdy zachytil, že sa ho doslova spýtal moderátor takto. Pán Assange, viete a môžete na tisíc percent dokázateľne povedať, alebo, alebo, alebo jednoznačne potvrdiť na tisíc percent, že to nemáte prostě od Rusov tieto informácie. On vraví, áno, môžem vám to na tisíc percent potvrdiť, že to nie je od Rusov, že jednoducho nešlo to od, z tejto linky po, po ruskej strane, že to je mhm. úplne od niekoho iného. No, to som sa ťa chcel spýtať. Ty si na to z časti odpovedal v zmysle, že teda akože naznačil si, že ani sám Assange nemusí vedieť presne, od koho to má, ne, ne, ne, to jsem neříkal. Já jsem říkal, že, že věřím tomu, že on neříká pravdu, protože <laughs> rozumíš, jako on kdyby řekl, ano, mám to, na, kdyby on natvrdo řekl, ano, mám to od Rusů, tak, tak si myslím, že bude mít dost velký potíž. Já, čiže on záměrně klame podle těba, Assange. No, to tak úplně netvrdím. Já, já tvrdím, že, to ne, ne, že ta, i kdyby ta linka existovala, i kdyby to bylo pravda, že to je od Rusů, tak v žádném případě to přece nemůže být tak, že, že si stáhne tam někde na ruský ambasádní nějaký soubor a dá je na Wikileaks. To přece je, je nesmysl. Tam logicky, i, i, pokud pokud by tato linka existovala, tak eh, musí existovat nějaký prostředník, já říkám, řada prostředníků mezi nima a neumím rozlišit, jestli, jestli to jsou tyhle nebo tyhle. Já jakoby tvrdím, že on nemůže říct tu pravdu takhle, tak jak je. A, i, a ne, já nevím, jestli ta pravda je taková nebo taková, mm. jestli je to insider, nebo jestli je to ta linka, co, o který jsme se bavili doteď. Ale eh, jako já si myslím, že on prostě nemůže říct jakoby natvrdo, je to od Rusů. Tohle Hej. říct podle mě nemůže. Uh, dobré, Ideme si zahrať pesničku. Čo si dáme? No, eh, já jsem říkal, že jsme dali, eh, vybrali Richarda Millera. Aha. Eh, já jsem, teď už teda dojde na Richarda Millera, já bych řekl, že teď, jak jsme se bavili takový, jako že jsme tady řešili různé počty a tak, tak je tam písnička, kterou jsem připravil, která je tak z, z poloviny minulé dekády, která se jmenuje Spočítajma, takže si to pojďme spočítat. A... Spočítajma, dobře, tak pojďme na Richarda Millera a vy samozřejmě poslucháči, ak budete mať chuť, můžete reagovat po pesničku zavináčke 048 381 0101. To je číslo senku nám do štúdia. Mail studiozavináč slobodnyvysielac.sk. Mm. koľko ma je, všetky drobné porátaj. Ak všetko na halier sadne, to len potom bude raj. Počítaj ma pomaličky, buď dôsledná na chvíľu. Viem, nie som maličký, ľahko dôjde k omilu. Zrátaj všetky moje vášne ruky. Nestavaj sa ku mne vlažne a nečakaj záruky. Spočítaj vynásob videl, urči si na každý deň svoj prídel odmocni, odmocni, daj si ma na entu. Aj keď ma rozkrájaš, stále budem tu. Zrátaj všetky moje vášne. Čo ti prejdú cez ruky. Nestavaj sa ku vlažne A nečakaj záruky Spočítaj vynásob videl Urči si na každý den svoj prídel Deleno plus minus stále som to ja aj keď sa prerátaš, stále si moja. Môžeš sa prerátať, chýb bude celý roj. Jedno ti vyjde vždy, som celý iba tvoj. Zrátaj všetky moje vášne. čo ti prejdú cez ruky. stavaj sa ku mne vlažne a nečakaj záruky. Spočítaj ma, koľko ma je, všetky drobné prerátaj. Ak všetko na halier sadne, myslím si, že každopádne nájdeme sa spolu na dne. Rátaj všetky moje vášne Čo ti prejdú cez ruky Nestavaj sa ku mne vlažne A nečakaj ruky. Zrátaj všetky moje vášne ti prejdu cez ruky. Nestávaj sa ku mne vlažne a nečakaj záruky. Vážení poslucháči, počúvate síce reláciu v tejto chvíli v prvej línii, ale berte ju ako úvodnú alebo takú pilotnú časť k novej relácii Intibovo okienko, ktorú už onedlho bude pre vás pravidelne prinášať Intibo, ktorého mám, mám, ktorého mám v tejto chvíli na eh, Skype linke. My sa samozrejme dostaneme potom k ďalším záležitostiam okolo relácie, aj k tomu, aké témy má možno už pripravené, či to bude robiť sám a také ty ďalšie veci, aj kedy vlastne prvú reláciu budete počuť, ale uh, slúbil som po pesničkách maily, tak poďme sa pozrieť eh, na nejaké tie mailové otázky, ktoré sa tu nám namnožili aj počas pesničky. Máš ich hodne, Borisy? Mám ich dosť. Chceš niečo, chceš zareagovat, lebo můžeš, jak ještě něco máš. Ne, ne, já jsem měl teď stejné jako myšlenky, jako že jsme ještě ohledně relace no, to neřekli. To, tak, tomu že... se ještě dostat. však ještě máme dobrou polhodinku, takže je to v poriadku. Uh, některé z těch otázok asi aj budu vlastně už eh, reagovat na to, čo jsme už spomínali, ale prečítam ich tak, jako přišli, takže ak už budeš mať pocit, že jsme k tomu už povedali dost, tak půjdeme hned ďalej. Píše Radek Novotný, toto je hneď taký mail, který asi můžeme prejsť hneď. Uh, eh, mohl bych skúsiť Intibo, uh, mohl bych skúsiť skúsiť Intibo říct bez ohledu na motiv Rusáku, jak by mohli být zverejnením e-mailu Clintonové viní ze změny voleb, například když zverejníte informace, ze kterých vyplývá něco špatného na zloděje, tak jste vinen, nebo je vinen ten zloděj, o kterým sa, na kterého se to profláklo. Vy z diskuze mezi Borisem a pánem Nábilkem, proč v USA nikoho nezajímá, co v těch e-mailech je, ale jen to, kdo to řekl, to dělali u nás komunisti. Neco se říká, ale kdo to říká, že císař písař je nahý. S pozdravem Radek Novotný. No tak o tomto jsme se bavili, ale ještě máš něco k tomu na doplnění? Ne, já, já jsem to dobře pochopil, tak eh, tam jde o to, že eh, jakoby, eh, ta kampaň probíhala nějakým způsobem, byly tam na straně Clintonový byla Eh, dvě, dvě e-mailové kauzy, jedna stranická, jedna soukromá. Eh, my se obavíme o té stranické, bavíme se o vlivu nebo nevlivu Ruska, nějaký vliv to podle mě mělo. Eh, můžeme se tady do, ne, do, do půlnoci bavit o tom, jestli 1%, 0% nebo, nebo 2%, to je celkem jedno. Já tvrdím, že tady ta z těch dvou kauz je daleko uh, na vliv, nebo vliv na výsledek voleb ta dle měla nepochybně menší než ta, že vystoupil James Comey před 14 dny, nebo 14 dnů před eh, volbama uh, s tou soukromou kauzou. Jo, to, co se hmm. odehrává teď a takový ten humbuk je samozřejmě věc uh, politiky, protože uh, podstatě, jak jsem, jak jsem říkal úplně na začátku, když se podíváme na Američany, tak zhruba 70% z nich jako ne, nemá žádný vzřelý vztah k Rusku, takže je to samozřejmě politická věc, politická karta a tím je to samozřejmě daleko umocněný, takže, takže podle mě to je jakoby ten výsledek a, a ten důvod, proč se o tom takhle bavíme hodně a proč se to tak až do důsledku jakoby zkoumá, dává se tomu ta publicita, tak je, tak je tenhle, ale když se o tom budeme bavit z hlediska voleb, tak uh, nějaký vliv tam byla nějak významný. Hmm. Radek tiež píše, že malware bol podľa WordFans vytvorený na Ukrajine. To neviem, čo je Word, Fans to skoro budu... nějaká stránka, ale uh, zdroje, co mám já, tak, uh, tak říkají, já jsem říkal Moskva, jsem Peterburg, takže. Hmm. Uh, Warfare možná mohl být uh, na Ukrajině, byl, uh, to byl ten, jak jsem říkal, ohledně těch, uh, ohledně těch hackovaných uh, vojenských, uh, ta, ta vojenská aplikace ukrajinská, uh, kam se tahle stejná skupina na, na, nabourala, jo, takže možná to je pravda, ale v té jiné kauze toho útoku, ne na, na útoky americký. No, máš tu už aj prvou poslucháčskú otázku od ženy, Boženka ti píše. Božene. Zdravím Boženko. Dobrý večer, reagujem na Intiba, že koho by radšej volil, nepatrí Clintonová do skupiny, o ktorej hovorí Trump v jednom prejave. Hlavné myšlienky voľby ukážu, či obnovíme kontrolu nad svojou vládou, či sme slobodnou krajinou, alebo žijeme v ilúzii demokracie. Establishment zodpovedný za ilegálnu imigráciu, ekonomickú a zahraničnú politiku, za vojny, ktoré vysali našu zem. Sme manipulovaní hrstkou globálnych zájmových skupín, náš systém je zmanipulovaný, taká je realita, vy to viete, oni to vedia, ja to viem a skoro celý svet to vie. Každý, kto spochybní ich postavenie, je sexista, rasista, xenofób a morálne pokrivený. Napadnú vás, ohovoria vás, budú sa vás snažiť zničiť vašu kariéru i rodiny, budú klamať, klamať, klamať. Ich prostriedky mediálne, politické a ekonomické sú prakticky neobmedzené. Nesúhlasí s tým Intibo? No, <laughs> tak výsledek <laughs> říká, že, že tohle pravda v, tuto, v tomhle případě nebyla a ani všechny ty prostředky, které Boženka píše, tak eh, nezafungovaly natolik, aby Donalda Trumpa mohli porazit. Eh, já říkám, že, že ten vliv eh, byl z hodně části ekonomické, bylo to hlasování peněženek, bylo to nějaká snaha o změnu spojená s tím, že vláda demokratů a dvě prezidenci Baracka Obamy byly prostě 8 let, což je úplně politicky v, reali, v, reali, eh, v relaci eh, a obvykle po, po dvou obdobích, i když vládne jedna strana, tak eh, dochází k výměně, takže je tam určité opotřebení a to, co říká, jakoby, co se týká té vlády, tak já tvrdím, že volba Donalda Trumpa jako osoby je signál ke změně, ale ve skutečnosti ty drastické změny nebo výraz, významné změny, co říkal Donald Trump, že se stanou, tak podle mě se v té míře, které to říkal, nestanou. No, tak minimálně už teda z některých těch předvolebných slubů No, to je přesně ono, ale ale to je přesně to, co se já, jsme přece říkali Borisi v té v relaci hned bezprostředně po volbách, kdy já jsem říkal, že on, a nevím, jestli, jestli Boženka je, patří k těm lidem, kteří si myslí, že prezident eh, Spojených států je ten nejmocnější na světě. On <laughs> mocný je, ale není všemocný a má docela svázané ruce kongresem, kde prostě pořád vládne ten establishment demokratů a pořád tam vládne uh, establishment republikánů, no. kteří, jak jsem říkal, mají třeba k Rusku pořád stejně negativní vztah a mě, jako v lednu, jako ho měli v říjnu 2016, to je úplně jasný. hej, ale e, e, většinou tam mají teraz republikáni v kongrese, tak člověk by čakal, že keďže, e, že keďže Trump kandidoval za republikánou, takže bude mať oporu v kongrese. No, ale... ale, ale to v tomhle případě je potřeba se podívat zpátky, když se podíváš na prezidentství George Bushe jako posledního republikánského prezidenta a v jakém stavu byly vztahy mezi Ruskem a Amerikou před nástupem Obamy, tak přece Obama nastoupil do toho, že chce udělat rezet vztahu s Ruskem. Je to tak? Uh-huh. No to znamená, že ty, to z toho logicky vyplývá, že vztahy mezi Ruskem eh, a Spojenýma státama i, z, i za republikánského prezidenta nejsou nějak extrémně vřelé a ani nebudou. To je, to je představa, že Donald Trump to změní, si myslím, že nenastane. A keby, eh, ale ty vlastně hovoríš, že keby aj velmi chcel, tak nebude moc, lebo kongres je jinak nastavený a ten mu vlastně tyto věci akoby neschválí. Hej? Mm-hmm, že to, to, to no. hovoríš, že, tak, že, no. že ľudia to akože ne, ne, celkom nedomýšľajú. Dokonca, že oni si predstavia len prezidenta Spojených štátov, ktorý neobmedzene vydáva dekrety a rozhoduje o světě, ale, ale že... Bude si, bude si jedno, jednoduchá věc. No když, když si vezmu, kdy končil Bush, tak jedna z jeho úplně posledních akcí byla instalace radarů v, v Brdech eh, eh, kousek od Prahy, nebo kousek od Plzně, chcete-li. Jo, a na koho, na koho jsme se tehdy bavili, jako že to je namířený? Na Irán, na Severní no. Koreu a překvapivě na koho? Na Rusko samozřejmě, že jo? Počkej, tomu... no ale to, ale to, ne, to sa nehovorilo, že to na Rusov, to... No, Rusi, no to, Rusi to tvrdili, to že to je na nich, ale, ale Bush tvrdil, že to na Rusov nie je nastavené. No on to tvrdil, ano, ale ty odpůrci toho hradu přece říkali, no to je úplně jasný, to je na Rusko, no, že? No. <laughs> no a jo, takže, takže ty odpůrci přece říkali, že to je namířený na Rusko a že Bush tvrdí něco jiného, ale ve skutečnosti to na, na, na Rusko samozřejmě zaměřeno má být. Mm-hmm. Jo, takže to, co říkal Bush tehdy, byla bráno, že to je lež, nebo umyslná lež, že radši si tam vytvořil nepřátele Irána a Severní Koreu, ale ve skutečnosti to bylo přece proti Rusku, takže o, je, za jeho prezidentství žádné vřelé vztahy mezi Amerikou a Ruskem nebyly. Dobrá, naznačuje, že keďže byl Bush tiež republikán, takže aj republikán Trump bude jedno hovoriť, aj nebude robiť? Ako Ne, ne, ne, ne. Donald Trump není tady ten čistý republikán, ne. ale tyhle lidi tohohle typu, jednoho z nich má mimochodem za viceprezidenta, jo, pozor. On přece, ten jeho prezident eh, v, deb, v debatě s eh, Timem Kejnem říkal, že oni budou jedna z Rusy eh, jako Reagan, to znamená z pozice síly, takže pozor na tohle, že Donald Trump je, je jeden, jakoby sice je kandidát za republikánskou stranu, ale není to republikán v tom smyslu, jak si někdo může myslet, to tam jsou to je rozdíl. No, dobré, ale zase na druhé straně si nominoval za šéfa diplomacie Rexa Tillersona z, no. z eh, ExxonMobil, který inak mimochodom má velmi dobré vzťahy s Ruskom. Hmm. Dostal aj, myslím, nějaké vysoké oce, o, vyznamenanie od, od Putina, čiže tam je zase skôr predpoklad, že bude snaha ja, z jeho strany, ja. hej? Čiže, čiže máš, máš jedného uh, eh, prostě takého, ako ty hovoríš, na druhé straně máš Tillersona, který zase inak bude ťahať, vieš, takže nie je to také podle mě jednoznačné. Ne, to, to já tady tohle bych doplnil určitě. Zase na druhou stranu za šéfa tajných služeb si zvolil člověka, který má do Ruska zákaz vstupu, jo? <laughs> Takže to je taková jako vyvažování. Mm. A mimochodem, jenom tohle je docela dobrá odpověď na to, že když <laughs> představ si, že eh, americký prezident jmenuje ministra zahraničí někoho, kdo dostal nejvyšší ruské vyznamenání. No není to ruský sen tohle? No, však jistě se těší. No já si myslím, že určitě. No. Ale je tam potřeba ještě doříct jednu věc, jo. Uh, protože ono to souvisí s uh, tou kauzou e-maily, jak, jak jsme se bavili před chvilkou. Tam, uh, když se podíváš do republikánské většiny v kongresu, tak tam je dost velká skupina, nebo takhle, <laughs> přesvědčení ve Washingtonu jako obecně je to, že samozřejmě Rusi, Rusy zatím jsou. A já, když jsem se koukal, tak někdy minulý týden byl, myslím, na, na uh, The Guardianu článek, který říkal, říkal zhruba to, že pokud by Donald Trump nadále odmítal jakoby říct, že, že nebo minimálně mlčet k tomu, že za to Rusy jsou, takže je tam dost velká skupina republikánů, která mimochodem by tohohle ministra zahraničí jakoby neschválila, protože eh, ten kongres právě schvaluje tady ty nominace, takže jako pozor, pozor že, že Donald Trump sice někoho může nominovat, ale neznamená to, že bude schválen. Mm-hmm. Hej, no však o tom se bavíme, že, že ľudia to tak vnímají, že prezident může všetko, ale naozaj treba vnímat, že tam je ještě za ním kongres a, a ten viac menej rozhoduje. Sú isté otázky, kde prezident rozhoduje samostatne, ale, ale tých otázok je málo, nie sú také dôležité. V tých dôležitých otázkach treba mať, e, mať poverenie alebo odobrenie kongresu. Uh, poďme na ďalší mail k tým hackerom, píše Laco. Nemáte pocit, že aj keby to teda boli ruskí hackery, tak by len vrátili požičané a čo NSA a ďalšie organizácie sledujú celú IP komunikáciu a tomuto uh, na tomuto na zabrania toto neviem, to je nejaké milné slovo, a veď sú to doteraz pod vedením demokratov. Neviem, ako mali zabezpečené e-mailové servery demokratia Clintonová, ten zvrhlík podesta, ale asi veľmi slabo, keď sa to niekoľkokrát prevalilo, nech to hekol ktokoľvek, je to len dobré. V tomto, k tomuto sme sa v podstatě tiež už... Uh... No, já bych mohl mluvit o těch detailech, jak se do těch mailů dostali, ale bylo by to asi zbytečný. Já říkám, uh to, že to dělají američani, je naprosto evidentní, naprosto jasný, ne, ne, nemá smysl říkat, že to nedělají. Tady spíš o to jenom, že vlastně, když se takovýhle průšvih hmm. jakoby nějakým způsobem uh, odhalí, tak uh, ty reakce jsou jiné. Tak, ještě jeden mail od Kamila z Moravy. Uh... Hackerství je skryté vsunutí nepřátelského programu, skryté zasahování do obsahu stránek. U e-mailu demokratické strany jde, opě, jde o opak hackerství, jde o zveřejnění a Eh, líknutí, o vynesení informace, říká se tomu investigativní žurnalistika a dávají se za to policerovi ceny. Asi proto hledají pachatele, aby věděli, komu ji dát. Jo, tak to je hodně ironická věc. tak, ironicky, ironicky myslené. A predsa tu ještě jedna otázka přišla. Ako vnímáte posledné kroky obamovej administratívy, či už vo vzťahu k Rusku, ale aj vo vzťahu k Izraelu, který ostal pobúrený potom, ako USA nevetovali rezolúciu OSN odsudzujúcu výstavbu židovských osád a hovorí o tom, že izraelská prítomnosť na západnom brehu a východnom Jeruzaleme nemá žiadnu právnu platnosť, pričom vytvára hlavnú prekážku k riešeniu a spravodlivému trvalé trvalému a životaschopnému mieru. A ešte tu dodáva, táto rezolúcia zakotvuje nesúhlas OSN so židovskou prítomnosťou za hranicami zo 4. júna 67, teda vrátanie Jeruzalemského starého mesta západného múru. Budúci americký prezident Trump hovorí o nespravodlivosti voči Izraelu a hovorí o tom, že túto rezolúciu nejakým spôsobom zvráti, respektíve, že ju nebude považovať za legitímnu. Má nejakú, má nejakú šancu na zvrát, respektíve je v poriadku, ak sa USA nebudú riadiť schválenou platnou rezolúciou nepodkop to ešte viac už tak dosť podkopané medzinárodné právo a s ním súvisiace zmluvné záväzky? No, to, já bych to rozdělil. A co se týká toho Izraele, tak aby se zvrátila rezoluce, tak musí být schválena rezoluce nová. Dost pochybu, že by v nejbližší době byla schválena rezoluce nová. To je věc číslo jedna. A co se týká toho Izraele obecně, tak já <laughs> poslední kroky eh, ad, bar, ad, eh, Obamovy administrativy eh, co se týká Izraele, tak jsem tuhle kauzu jsem nesledoval úplně do detailu, takže nevím, co ho vedlo k tomu jakoby po desetiletích změnit jakoby postoj, který si držel celou dobu. To, no on hovorí, řečeno. on hovorí ústami svojho šéfa diplomacie Johna Kerryho, že toto je jediná možnost, ako udržet při životě myšlenku, uh, eh, myšlenku uh, eh, štátu Izrael a Palestíny, který je vlastně jediný, jediný možný na to, aby sa, aby sa vlastně no dobře, prestalo ale bojovat. Půl roku přece dělal úplný opak toho. Hmm, tak proč teď? teď jako. Hej, hej. No, takže takoby důvody, proč zrovna tohle nevím. Co se týká, co se týká těch ruských, tak uh, to je takový paradox vždycky, že uh, na zjištění můžeš reagovat buď rázně nebo nijak. Eh, když uděláš rázně, tak řeknou, že jsi se zbláznil, když neuděláš nic, řeknou, že jsi slabý. Jo? A, takže já si myslím, že pokud to je tak, že je tam nějaká část, která, kterou nevíme, která jakoby rozhodla o tom, že, že si myslí, že je, jako adekvátní reakce je, je vyhostit ty diplomaty, eh, diplomaty, tak měl samozřejmě na to úplné právo. Udělal to z důvodu, že si zvážil pro a proti, eh, možná i s tím vědomím, takže Donald Trump za 14 dní zase umožní návrat. Jo? To je, hmm. To je takový možná jako symbolická tečka, jakoby, ale není to víc než gesto, podle mě. No, Vlk spomínal, když jsme se o tomto bavili, že vlastně e, Obama toto vyťahol o vzťahu k Rusku preto, lebo chcel akoby znepríjemniť situáciu Trumpovi ešte vlastne ještě mm, předtím jako definitivně no, odovzdá. Tak s tímhle, s tímhle já třeba nesouhlasím, protože to, jak jsme se bavili o tom, co prezident může nebo nemůže, tak tohle schválí nebo zvrátí prezident nový Trump úplně snadno. Mm-hmm. Kdežto tú, tú, tú rezolúciu tak ľahko nezvráti, ale, ale, ale, ale na druhej strane hovorí Trump, že sa ňou Spojené štáty nebudú riadiť. A, a v podstate niečo podobné hovorí aj, aj Benjamin Netanyahu, teda uh, izraelský premiér, že teda pre nich je to akoby mrtvá, mrtvá, mrtvý papier, ich to nezaujíma. No a to je tá otázka, že No, tak to je, to je o tom, že tohle není samozřejmě, že, že někdo prohlásí, že se tím nebude řídit, tak to přece není, není nic nového. Děje se to no, ne v, v jednom případě a, a OSN v tomhle sice může schválit nějakou rezoluci, ale jestli se to projeví ve skutečnosti jakoby na bojišti, hranicích nebo kdekoliv jinde. No, je věc samozřejmě druhá a závislá na tom, jestli ty strany, které jsou tomu dočený, tak se prostě jakoby budou držovat nebo nebudou držovat. No, ideme teraz k relácii, čuduj sa svete, <laughs> trošku sa podebatiť zase viac o relácii. Aj takéto témy asi budú rezonovať. To je, to je vlastne tá moja otázka. My sme sa bavili teraz o o udalostiach Spojených štátov amerických, tak samozrejme teraz Spojenými štátmi predovšetkým hýbu e, prezidentské záležitosti. E, bude to takto nejako aj v, v prípade tej tvojej novej relácie? E, budú prevládať témy spoza oceánu? Bude to teda bude to teda relácia nejak prioritně zameraná na, zameraná na témy na témy americké spoločnosti, americké americké politiky, alebo to bude mať, budeš, chceš, chceš nějaký taký širší záber robiť v tomto smere? Uh, jo, já to nějak vysvětlím. My jsme se samozřejmě bavili o tom, že vzhledem k tomu, že se doteď vlastně prakticky bavíme jenom o té fulzovkách americké straně, že by to mohlo být dokonce americké okénko. Hmm. Na druhou stranu tím bychom si možná ten záběr súžili víc, než by bylo třeba. A jak jsem, se, jak jsem říkal na začátku, že se hledu i tu českou politiku, tak vlastně ty máš relaci s Vlkem, máš relaci s Vlkem a Petrem Žantovským, tak to jsou prioritně dvě, dvě relace, které se zabaví českou politikou. A já to vidím z eh, toho pohledu tak, že, eh, protože to jsme doteď neřekli, tak ona ta, ta relace bude jednou za měsíc zhruba. Tak. A eh, měla by být v pátek mezi 18. a 20. Ano. Říkám dobře. Dobré. Takže, to je, takže chtěl bych těmhle posluchače pozvat k poslechu, takže my vlastně budeme takový předjezd hodiny velká, jo? Takže, takže, <laughs> takže, no podle toho, kedy to bude, lebo jak vám to vyjde na třetí pátek v měsíci, tak tam potom hodina vlka nejde. Tam je, tam je nebezpečná bezpečnost, takže možno nebudete vždy len predskokaní. Dobrá, no to nevadí. Já to, já to, já to říkám jenom, jakoby, že tohle jsme ještě neřekli, takže tohle je důle, údaj, který je důležitý. A co se týká toho obsahu, tak já to vidím tak, že vlastně uh, Slobodný vysílač jako rádio má takové uh, relace, který já sleduju. Máme tady vlastně takový denní zpravodajství nebo denní komentáře, což bych viděl jako, že je infovojna. Pak právě máte jakoby hodinu vlka, která sleduje, uh, sleduje ty události, dejme tomu týdenní frekvencí, dualog je jednou za 14 dnů a tím, že my vlastně budeme jednou za měsíc, tak vlastně si můžeme dovolit uh, vzít to ještě z trošku jiné perspektivy a z jiného pohledu a ty mm-hmm. témata si opravdu můžeme vybrat uh, jakoby podle toho, která, která nastaly, mm-hmm. nebo ta, která se neprobrali, těch je taky hodně a můžeme se k tomu vlastně vrátit ještě s tím, že ten, ty události mají docela vývoj, takže když si vezmu třeba hodinu vlka, tak jste to probírali, jakoby, že byl atentát v Berlíně, stalo se něco do té hodiny vlka, do té relace, pak se stalo něco po, ale to už vlastně se neřešilo. Jo? Ano. A, takže máme vlastně výhodu i nevýhodu, že vlastně máme tady tu volbu. Co se týká mě, tak uh, já bych uh, to kombinoval určitě, protože uh, když už jsme řekli teda, kdy to bude, tak vlastně ta nejbližší první relace bude příští pátek 20. Tak. A obsahem nebo tématem, vlastně, kterým se budeme věnovat, tak je, protože dva, eh, takhle, skoro okolností 20. příští pátek je inaugurace eh, Donalda Trumpa. Jo? Mm-hmm. To je možná důležitá informace říct eh, pro někoho, ale většinou tenhle datum předpokládám, že posluchači znají. <laughs> ale my jsme zvolili s kolegou, k tomu se dostanu za chvilku, zvolili téma takové trochu vrát, vrácení v čase, protože to bude zároveň úplně asi poslední šance, kdy budeme mít možnost se vrátit a zhodnotit prezidentství nebo no, prezidentství dvou, dvou ledních období Baracka Obamy. Takže to říkám už dopředu, že tahle relace, která bude teď jako lednová, tak bude zaměřena na prezidentství Baracka Obamy. <clears throat> a ty další vlastně, které budou, tak uh, nemusí být ani politické, nemusí být ani, ani čistě americké a dost pravděpodobně nebudou. A, takže téma bude vlastně úplně aktuální podle toho, co se stane, anebo mm. něco, na co já narazím, že jsme třeba v těchto relacích, to znamená v, v infovolní hodině vlka nebo v dualogu neprobrali. Ale myslím si, že, že těch témat bude dost, protože už mám minimálně čtyři na další čtyři relace, který Aha <laughs> který určitě vím, že by, se, že by se dali udělat a že by se dali. No vzpomínal si kolegu, to je dôležitá no. informácia, lebo hovoríš v množnom čísle, my sme to zatiaľ ešte sa toho ani nedotkli, takže vyzerá to, že nebudeš sám v tej relácii? No, nebudu sám, eh, protože eh, já jsem hledán, inspirován, jsem jako si netroufl dělat je sám, eh, protože ono, když to člověk dělá sám, tak sice jenom mluví, ale vlastně jenom mluví, ale je dobré, když tam je nějaký parťák, hmm. oponent, mm. spolupracovník, který má nějaké další témata, která, která ho napadnou, která můžeme zpracovat. Takže já tady vlastně budu mít, budeme to dělat ve dvojici, stejně jako ty s Vlkem, budeme tady kolega Oto, který je povoláním politolog, zároveň se hodně zajímá o armádní oramádní věci, a, takže vojenství to je jeho silná, silná stránka. A, politiku sleduje velmi podobně jako já a ve spoustě věcí se sice shodneme, ve spoustě věcí se neschodneme, ale myslím si, že pro posluchače to bude hodně zajímavý a, a tenhle pohled třeba jakoby si myslím, že na slobodném vysílači není doteď. No, e, několik věcí, že e, máme tu naozaj relaci už s Vokom, s Vokom a s, s, s panem Žantovským. dokonce vznikla aj eh, nová relácia uh, Kauzus Belli, kterou vysíláme mhm. spolu s pánom Martinom Kolerom. Prečo tyto relácie jsou menoval, lebo všetky tyto relácie vysílají u nás ľudia od vás hlas z České republiky. Ty si vlastně další, aj teda spolu s tým... Česká invaze. Ta, ta, aj s tým kolegom, politologom, inak ako, ako sa že Zase nie je to dôležité. On bude pôsobiť tiež pod pseudonymom alebo pod svojím menom? Uh, on, on bude působit v podstatě pod pseudonymem, ale uh, bude se jmenovat, nebo jmenuje se Otto Wagner. Tak, tak, tak ty s Otom jste vlastně uh, eh, akoby ďalší do té, do tej českej flotily, kterou tu máme. Mhm. A ja mám, ja mám z toho velkou radost aj, aj, aj dostávam maily niekedy od poslucháčov, že akoby cítia takú, takú radosť nad tým, že sa tak nejak opätovne spájame Slováci s Čechmi a že, a že to takto nejako funguje, aspoň cez, cez ten éter. Takže vlastne preto som akoby opäť rád e, vzniku tejto novej relácie, nie len preto, lebo Nie len z toho dôvodu, že, že sa budete venovať aj, aj politickým a spoločenským témam, ktoré podľa mňa tu zúfalo chýbajú. My tu máme veľa rôznych tém, čo je fajn, ten, ten záber je široký, ten, ten VR je pestrý, ale ja vždy hovorím, že čím tu bude viac tých relácií, ktoré pôjdu aj po politických témach, po spoločenských témach, dôležitých témach, tak to bude len lepšie. Takže to je prvá vec, ktorá ma teší, že, že proste ste si zobrali túto oblasť, do ktorej ti poviem otvorene sa veľa ľuďom nechce, lebo to chce chce, to chce nějaké pravidelné sledovanie, študovanie záležitostí, to chce prehľad, takže to nie je také jednoduché. Mhm. A druhá vec, ktorá ma na tom teší, je to, že, že prichádzajú ďalší občania České republiky do, do nášho pravidelného vysielania a toto, toto vnímam jako velmi pozitívnu vec, že si takto pomaličky opäť hľadáme k sebe nějak tak cesty. Netvrdím, že by sme boli nejaký rozhádaní, alebo že by to nefungovalo, ale myslím si, že toto je velmi sympatické a toto, toto mnohí aj, aj pozitívne vnímajú. Že... Takže vám vlastně ďakujem, že ste, že ste využili ten možnosť a že budete u nás pôsobiť pod no, našou no, hlavičkou. Si, no, bude si to, já musím do toho skočit. Já, já kdybych teďko se běhl tady <laughs> opatro níž a, a sednul si k televizi k obýváku, tak tam v tuhle chvíli sedí moje žena a v okamžiku, kdy ona sedí doma, tak téměř 99% u nás běží některá ze slovenských televizí, takže <laughs> já v podstatě si doma připadám jako na Slovensku, takže vůbec nemám pocit, jako že bych se stěhoval někam do nějakého jiného státu. Na čo, manželka je Slovenka, alebo co se děje? Prečo? Ne, ne, ne, ne, ona, ona hrozně ráda se kouká na slovenský televize, jakýkoliv a tak, takže, takže slovenčina to je moje druhý jazyk. Já tak, takže sloven, slovenčina se páči, no dobré, tak to jsme velmi rádi. Tak, tak to je jedna věc, co jsem chtěl říct, no a potom ta druhá, protože eh, my jsme se eh, spíš jsem si to psali, ale eh, já, já ještě jsem ti hrozně moc vděčen za to, že jsi mě oslovil vůbec, protože jsem, víš, jak jsem ti psal hodně mm. dvou bezesných nocí, které to způsobilo. Takže třeba slovenský vysílač, protože u nás máme podobná rádia, tak já myslím, že slovenský eh, vysílač z tohle pohledu absolutně nemá konkurenci a hrozně si vážím toho, že jsi mě fakt oslovoval. Ještě jednou to řeknu a moc ti za to děkuju. No super, tak to jsme se zájemně... a dost pravděpodobně, pokud by to udělali třeba ti ostatní, tak by, tím bych řekl ne, ale že to byl ty a slobodný vysílač, tak tím jsem řekl ano. O, tak to bylo velmi veľmi milé, ja ti veľmi ďakujem aj teda za seba, za poslucháčov. Teším sa na túto reláciu. Uh, budú, budú teda aj, e, keďže sme spomínali Vlka, keďže sme spomínali Petra Žantovského zámerne dualog, budú aj teda témy výsosne české, alebo týmto sa chceš nejak ako vyhnúť? Ne, určitě, já bych se jim nevyhýbal. Já teda nechci prozovať tému, takže že. uh, já třeba na březen si myslím, že dost pravděpodobně na hodně procent bude, uh, protože v březnu má Miloš Zeman ohlásit, jestli bude kandidovat dál na prezidenta, takže si myslím, že v březnové relaci, pokud bude potom oznámení kalendářně a časově, tak tohle bude jedno z témat, které bude dost pravděpodobně jednou z témat relace, takže i české, česká politika určitě bude zahrnutá mm-hmm. a příští rok nebo letošní rok vlastně eh, nás čekají parlamentní volby v říjnu, takže tohle téma se tam určitě nějakým způsobem bude prolínat. Je pravda, že pokud ta, ta relace bude jednou za měsíc, tak samozřejmě těch příležitostí do těch voleb nebude moc, ale minimálně několikrát bych řekl, že se tam určitě objeví. No, tak pozri se, vždy je možnost tu periodicitu zvýšit počas mesiaca. Ak budete to tak cítiť aj s kolegom o tom, že chcete už aj častejšie ako raz do mesiaca, tak samozrejme sa v tomto smere vyhovieť vám dá. Čiže táto no, možnost... Ešte, ještě, je tam jedna věc, a to jsme nezmínili, že vlastně stejně tak, jako když jste řešili s Martinem Kolerem, tak eh, pokud budú chtít rele, uh, eh, posluchači za, zasáhnout do toho, chtěli by nějaké téma, tak určitě um, můžou navrhnout, můžeme se o tom zvážit, zahrnout, určitě v tom budou mít nějako, nějaké slovo v tom, že to nebude tak, že my si řekneme, že tohle téma chceme a uděláme ho, ale určitě budeme velmi bedlivě naslouchat posluchačům, co by je zajímalo, co by chtěli vědět, nebo na, na co by to mělo být. Tak, eh, my ještě budeme vlastně muset technicky doriešiť, jako to urobíme, aby se vám lidé vedeli i do relácie telefonovat, lebo Pepe, který robí reláciu s Martinom Kolerom, on to púšťa cez svoj stream a ľudia tam môžu volať cez Skype. Uh, eh, ja to momentálne v tejto chvíli vidím najreálnejšie spôsobom, že ja tu teda budem sedieť v štúdiu alebo niekto tu od nás a bude dvíhať telefóny. A, a, a, a, No, <laughs> nie, úplne všetky zdvihnem, ktoré, ktoré budú, tele, eh, budú nám sem zvoniť. A v, a technikovi teda povieme nášmu, že aby vám dal prístup na naše maily, čiže vy budete na vašich počítačoch vidieť mailové otázky, ktoré prídu. E, ďalšia ešte taká dôležitá otázka. E, chystáte do budúcna, nemusíš mi hovoriť témy, ktoré chystáš, to nie je podstatné, ale, ale plánuješ to povedzme robiť aj s kolegom tak, že budete len, len vy vždy, alebo k nejaké téme si možno aj chcete hostia nejakého pozvať, lebo tie, tie možnosti, ktoré dnes poskytuje Skype a vôbec internet, tie sú naozaj neobmedzené. E, sám to vlastne vidíš alebo počuješ lepšie <laughs> povedané na našom rádiu, že môžeme sa takto spojiť, ty si v Čechách, ja tu v Bystrici a môžeme sa spolu rozprávať, posluchači to počujú. Čiže kľudne môže byť situácia, že vy by ste mali nejakého zaujímavého hostia, s ktorým sa spojíte cez Skype a vlastne poslucháči ho počujú. Takže otázka je, či plánujete do tých vašich relácií možno potom postupne aj nejakých hostí si volať odborníkov k danej téme, alebo to bude skôr postavené postavené na vás dvoch? No, zatím takhle eh, daleko naše úvahy nesahají. Já stoprocentně eh, si myslím, že nějakého ještě třetího hosta minimálně do nějaké relace, aspoň částečně, se snažit budu pozvat, ale jak to technicky vlastně udělat nebo v jak to vlastně technicky funguje, to v tuhle chvíli nevím, takže až takhle daleko jsme se ještě nebavili, řešili jsme zatím tu lednovou relaci uh-huh. a to ostatní a další určitě dáme nějakým způsobem dohromady, takže, takže vyloučit se to nedá. Myslím si, že to je dost pravděpodobné, že něco takového bude určitě. No, čiže tyto technické věci to ještě my spolu doriešíme, ale v každém případě ta důležitá informace je Já informácia je toho druhu, že na budoucí týden v pátek, teda 20. januára, od 18. do 20. hodiny budete počuť prvú, prvú časť relácie Intibovo okienko Uh, toto bola len taká pilotná, úvodná, predstavujúca, ale už teda tá prvá časť už bude konkrétne niečomu, niečomu venovaná. Uh, máme tu ďalšie dva maily. Prvý je od e, Jindřicha, ktorý sa vás pýta, že či by ste nechceli v dohľadnej dobe zaradiť aj uh, tému um, toho, to, toho černožského modela, ktorý teda ano. značne Eh, zamútil vody u vás v České republiky, eh, republike. To, to, to, je... to je tá kauza, kde sa ten Černoch objavil na letáku, myslím, Lidl to bol, alebo nejaký... Lidl, no. no. Mhm. No, že či by ste sa tomuto nechceli povenovať? No, já mám obavu, že tato, tato, tato kauza, nebo pseudokauza, já tomu říkám, to je takový téma, který jako vydrží týden a pak už jako se na něj podle mě nikdo úplně nevzpomene. Jo? Takže jestli bychom tohle téma mohli zařadit, tak bychom ho zařadili za měsíc a to myslím, že už aktuální rozhodně mhm. nebude. Mm-hmm. Takže ne, protože by to nebylo zajímavé, ale obávám se, že, že tohle patří do právě do některé z těch relací, které jsou častěji a tam vlastně ta naše na tohle asi úplně nebude, protože říkám, proběhla víceméně, <laughs> už je to asi nějak vyřešený, kdo, kdo si tomu něco chtěl říct, tak už si k tomu řekl, takže já nevím, co bych po měsíci ještě jakoby k tomu dodával víc. můžu to komentovat teď, to ještě vidím jako smysluplný, ale za měsíci myslím, že už úplně ne. No dobré, však pověď, co si o tom myslíš, keď už jsme s tím začali. No, <laughs> já jsem teda, eh, když se budeme bavit o tomhle, tak já se na to dívám úplně ryze prakticky v tom, že mě opravdu nezajímá, jestli tam, jestli tam je Černoch, nebo jestli tam je někdo rezavý, nebo jestli tam je blondák a má prostě na sebe nějaký oblečení, který mě nějakým způsobem buď zajímá, nebo nezajímá. V tomto případě mě vůbec nezajímá nějaké oblečení z Lidlu jako vůbec, takže je to taková, taková pseudokauza. Pravda je, že, to je, že pro Čechy to je úplně nezvyklý, uh, jakoby tohle, s tímhle se setkat, ale mě to nějak neruší, tak prostě jsem tohle prošlo úplně mimo mě bez toho, že bych to měl nějakou potřebu komentovat, vůči se tomu uh, ohraňovat. Uh, prostě Lidl si zvolil nějakou strategii, kterou považoval za správnou. Když tam někdo chce nakupovat, tak tam nakupuje, jestli nechce a, a Eh, může hlasovat svojí peněženkou tím, že bude nakupovat někde jinde. Tady my jsme přece, <laughs> my přece máme svobodnou volbu nebo tisíc možností, jak své peníze utrácet a jestli se mi tohle nelíbí, tak, tak nemusím tam nakupovat a můžu nakupovat úplně jinde. Hmm. Eh, len já ja bych možno k tomu dodal, že jsou si takmer jistý tým, že takáto reakcia by ani zo strany Čechov, ani zo strany Slovákov, ani zo strany iných ľudí proste pred tou migračnou krízou neprišla. E, e, keby, keby nebolo, lebo, lebo ja, ja teraz nechcem obhajovať to, že je správne proste teraz mu, ja neviem čo, nadávať Lidlu a, a Černoskému modelovi, ja neviem čo, určite nie ale chcem povedať, že, že ani nie, že ja, že ja rozumiem hnevu ľudí. Ja len chcem povedať, že, že to, čo sa dnes deje, je priamy dôsledok čoho si, čo predtým sa dialo, deje stále a toto sú len akoby, akoby prejavy toho. A, a som si istý, že, že ľudí ani tak nerozčuluje to, že tam bol čierny model Černoch, ktorý tam má nejakú mikinu oblečenú a už vôbec si nemyslím, že by ich to rozčulovalo pred 4 4-5 rokmi. Myslím ne, si, že, že, že ich to rozčuluje práve na pozadí tých udalostí, ktoré súvisia s migračnou krízou a potom možno aj veľmi prehnane reagujú, že v tom vidia nejaký zámer e, presadzovania multikulty a neviem čo to isté teraz aj tá fínska či, či, či helsinská miska. Hej, ale, ale, ale je to akoby, vieš, je to, je to prejav čohosi a podľa mňa nutný prejav. To je, to je prostě zákonitý prejav čohosi, čo muselo prísť. A bude to, jo, ešte, tak... a bude to ešte horšie, myslím si. Preto, preto je ten apel na politikov veľmi vážny, že, že robte s touto situáciou niečo. Nemo, nemôžete pustiť proste cez hranice kohokoľvek, o kom nič neviete. Tu sa dejú proste v Európe teroristické činy. Potom to práve, že presne do takýchto vecí vyústí že, že ten prejav potom bude takýto, na takýchto nevinných veciach, ale, ale ten prejav je podľa mňa celkom jednoznačný, pochopitelný, predvídatelný, tak toto presne, tak toto to je. No. No, no, to je právě to, že to je tak, já to s tímhle souhlasím, to je vyhypovaný samozřejmě. Mm. No já bych jim možná jenom, pokud se někdo cítí pohlčen touhle reklamou, tak bych mu doporučil, aby se podíval na stránky uh, eh, oděvní společnosti Benetton. Uh, což je italská firma, která funguje od roku 65 a dá si normálně přes Google Benetton a tam najde vlastně reklamní kampaně téhle společnosti. A to bude potom zírat, jakoby, co je všechno možné a, a ať se na to podívá, to je, to je společnost, která je těma dle, v podstatě, tam jsou jako daleko drsnější jakoby, obrázky, jo? takže to říkám dopředu, že pokud někdo tohle nemá rád, tak, tak mu nedoporučuji, aby se tam podíval. Ale kdyby chtěl, tak ať se tam podívá a je to vlastně už jo, 35 let, oni dělají tyhle kampaně tímhle jakoby, úplně mm. drastickým způsobem a a doteď, jakoby, <laughs> za začátku to bylo šokující, ale pak tohle jakoby averze nebo prostě tyhle reakce nějakým způsobem vymizely a nikomu to už nepřijde divný. Uh, jenom co se týká toho, tak ještě uh, u nás eh, v Ostravě je takový atletický meeting, který se jmenuje Zlatá tretra a jednou z jeho úplně tradičních ozdob je účast americké, uh, amerického, jamajského sprintera Usaina Bolta a dost často, <laughs> který je samozřejmě černoch jako bota v uvozovkách a dost často je vlastně, nebo téměř vždycky, pokud se zúčastní, jakože se to zúčastnil téměř vždycky, tak vždycky tenhle Usain Bolt je prostě na plagátech, na všech propagačních materiálech, ale nikdo se proti tomu ne- neohrazuje, tak jakoby <laughs> proč, proč tenhle ano a proč tam ten ne, oba, oba, jsou, oba jsou lidi a nikomu neudělali nic špatného, prostě mají tu smůlu, nevím, uh, jako, že mají barvu kůže jinou než to, co kdo by chtěl. Hmm. Len vravím, podľa mňa všetko... Neviem, ja nechápu, proč tohle někoho rozčiluje. Nechápu. No, podľa mňa je to pochopiteľné práve na pozadí udalostí, ktoré sa tu dejú už niekoľko, už, už asi to sú jen dva alebo tri roky v súvislosti s migračnou krízou. Prostě to, toto je ten toto je ten, ten motor, ktorý to celé ženie, poháňa a, a bude to iba horšie, ak sa prostě ten, ten, tá, tento problém nejako nevyrieši, lebo ľudia sú nahnevaní, prostě štve ich to, a, a, a a potom sa to práve na takýchto prostě veciach zväzie nevinných, jo, ja, odniesie rozumiem, si ja to nevinný čítam. človek, ale, ale, ale, ale, ale je to len prejav niečoho, vieš, že, že ten, ten dôvod je kde si inde. No. Jo, super, já říkám, přátelé, jsme ve, spole, eh, ve spolubodné společnosti, nelíbí se vám to, nechoďte, nenakupujte, nakupujte jinde, kde budete mít ano. Letá, letáky podle svých představ. Přesně tak, jako nejlepší. Ak vás, hej, to, to, to pravíš správně, jak vás to štve, čo spraví Lidl, tak do Lidla už věc nechoďte a oni velmi rychlo prehodnotia svoju ďalšiu reklamnú kampaň, že či tam dajú Černochov alebo nedajú. Aj keď viem, že si to nemyslel takto, ale, ale cez peňaženku to no každý, to, je, to, každý pochopí. to je přece úplně jedno, jak, koho oni dají Hej. do toho, toho letáku, ať si tam dají třeba Roma nebo Větnamce. Nebo no to ale je to jedno. je právě to, že Roma si tam nikdy nedali, vieš, že? a proto sa lidé pýtají, že že, a prečo, keď, prečo ste tam nedali eh, nikdy Róma a, a, a ďalšie a prečo ste dali Černocha teraz, prečo ste ho nedali pred 5 rokmi, prečo zrazu? Hej? No. A, a, a hneď za tým vidia, a, a možno no, aj celkom správne, ja neviem, že, že hneď za tým vidia prostě uh, eh, tu ideologii multikulturalizmu, no, ktorá sa... o tom bavíme, jako já pro mě tohle je vyřešený za 10 vteřin, Ježiš Maria, no tak ho tam dal prostě do lídu nejdu, nazdar, jako. Hej, ale zase ja, ja ten hnev ľudí chápem a myslím si, že by nebol takýto a ani, ani takýto modely černožský by nemuseli trpieť, nebyť toho, že niekto tu prostě otvoril bezmedzne hranice, povedal niečo v zmysle vir Schaffendas, že to zvládneme, nakoniec sme to nezvládli a je prúser a potom si to odnášajú takíto ľudia. A to nie len Černosy. Ja poznám príklad uh, skvelého človeka, lekára, sírského pôvodu, ktorý je dobrý človek a, a, a, a tým, že proste čo sa tu deje, čo, čo tu títo blázni narobili teraz, či už teda vo Francúzsku, v Nemecku, no tak sa proste bojí a zvažuje odchod. A takíto nevinní ľudia na to doplatia. A to je ten problém, že, že potom sa to zväzie na tých najmenej vinných, potom si to takýto nevinní odnášajú. Vieš, a to je ten problém. Ale nemôžeme to bagatelizovať, lebo, lebo to je niečím je to spustené, niečím je to prostě umocňované a to niečo, čo, čo to je, no tak to je to, že tu niekto prostě otvoril hranice a tu sa niečo udialo, bezpečnostná situácia v Európe je, je, je stokrát horšia, ako bola predtým a, a, a ľudia sú naštvaní, no tak reagujú, ako reagujú. No, já říkám, ani neskoumal jsem to, ale myslím si, že takovýto podobný případy možná už byly někdy dřív, ale nezbudili žádnou jako dramatickou pozornost jako teď. No ano, lebo teď je jiná situace, jako byla dřív. Mhm. No. Mhm. Intibo, končíme? Uh, záleží na tobě, protože jak říká vlk, si vždycky šéf. Tak... Já víš čo, no tak teraz by sme mohli, lebo mal by som dodržať plán, který tu Peter nastavil, můj kolega Kršiak a na mě apeloval, že dneska by sme nemuseli veľmi naťahovať. Tak skúsme to dnes ukončiť s tým, že Eh, tento pilotný diel relácie berte naozaj len ako taký pilotný predstavujúci a, a skôr sa zamerajte na to, čo sa bude diať 20. januára. Teraz neviem, lebo som to asi prepočul, ty si, ty si prezradil tú tému, či neprezradil na 20. Ne, říkal jsem jí, že bude prezidentství Baracka Obamy. Čiže prezidentstva, eh, prezident, počkaj, Donalda Trumpa. Ne, obami. 20. O, ledna. Ja ne, nebudeš hovoriť o, o, o, o Trumpovi, ktorý bude ne, vtedy ne, ne, menovaný, právě, ale že, že právě naopak, že... To je právě to, co říkám, že a 20. Tak. ledna bude inaugurace Donalda Trumpa. A ty dáš Obamu. A, Přesně tak, a tak. protože všichni se budou zabývat Trumpem a co bude a nebude a tak, tak my jsme zvolili takový téma, který vlastně máme poslední šanci, kdy to udělat, v podstatě symbolicky to uděláme v den inaugurace Donalda Trumpa mm-hmm. a naposledy se jakoby uh, naše relace vrátí k prezidentství Baracka Obamy a téma bude Barack Obama. Tak, dobré, Intibo, posledná otázka na teba, co si zahráme na závěr No tak máme poslední dvě možnosti. <laughs> tak musíš ty vybrat. <laughs> no, no, no, tak Jakuba Jandu to už jsme probali na začátku, <laughs> no. takže já jsem, eh, ještě tam máme eh, písničku, která se jmenuje Tlaková níž. Eh, není teda přímo zpívaná do, Richardem Millerem, ale je to písnička, která je z 80. let, objevila se i v, v jednom českém filmu, který se jmenuje Kamarád do deště, hmm. ale zpívají v některé řadě superstar zpěvačka, myslím, že i slovenská dokonce Dominika Stará a mně se tahle verze líbí tím, že je novější, o něco lépe, takže... takže... já jsem čekal, že keď si spomenul toho, eh, toho bože Donalda Trumpa. Keď si spomenul toho Jandu, takže dáme pesničku nahý na záver. To, no, by, tak mi, <laughs> to by mi tak sedělo k nemu. <laughs> Ale no, dobre, dáme si tu Dominiku starú uh, tlaková nič, ktorú samozrejme v origináli naspieval uh, Richard Miller. Intibo, tebe veľmi pekne ďakujem, že si si teda našiel čas na túto dnešnú reláciu. Eh, teším sa na na piatok budúceho týždňa. Maj sa pekne, ahoj, do počutia. No a e, vám, vážení poslucháči, takisto ďakujem za to, že ste s nami do tejto chvíle vydržali, že ste sa pýtali, bolo to milé. Majte sa pekne do počutia, pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroni. ma čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? Bravím, za to všetko môže nebo. Máme tlakové tive espera.